16 trek vaqoi sanai a va tisa mia 909 yil voqealari 1503 1504 yil voqealari muharram oyida farg'ona viloyatidan xuroson azimati bila iloq yaylog'iga kim hisor viloyatining yayloqlaridandir kelib tushdim ushbu yurtda yigirma uch yoshning ibtidosida yuzimga ustara qo'ydim ulug' kichik meni umidvorlik bilan yarashib yuruydirganlar ikki yuzdan ko'proq uch yuzdan ozroq bo'lg'a edi aksar yayoq va iliklarda tayoq va oyoqlarda chorug' va egnilarda chopon erdi usrat bu martabada edikim bizning orada ikki chodir edi mening chodirim volidamg'a tikilur edi manga har yurtda olacho'q yasar edilar olacho'qda o'ltirur agarchi xuroson azimati qilinib edi vali ushbu hol bilan bu viloyatdan va hisravshohning navkarlaridan umidvorlik bor edi har necha kunda bir kishi kelib viloyatdan va el va ulusdan so'zlar taqrir qilur edikim mujibi umidvorlik bo'lur edi bu fursatda mullo Baboyi poshog'arayni kim hisrafshoqqa elchilikka yuborilib edi keldi hisrav shohdan ko'ngilga yoqquvdek so'z keltirmadi vali el va ulusdan so'zlar keltirdi ilokdin uch to'rt ko'ch bilan hisor navosig'a hoja imod degan yerga kelib tushildi bu yurtda muhib ali qo'rchi hisrav shohdan elchilikka keldi hisrav shoh kim karam va saxovat bilan mashhur edi ikki navbat mururimiz aning viloyatidan voqe bo'ldi adno kishilarga qilgan insoniyatni bizga qilmadi chun el va viloyatdan umidvorlik bor edi biror manzilda darang bo'lur edi sherim tag'oyi kim ul fursatda andin ulug'roq kishimiz yo'q edi xuroson borurg'a tob keltirmay yonar xayoli bor edi saripuldin shikast topib kelganda dahi ko'ch urug'ini yuborib o'zi jarida qal'adorlikda turib edi nomardroq kishi edi necha navbat mundoq harakatlar qilur edi qabodiyonga yetganda hisrabshohning inisi boqiy chag'oniyoniy kim chag'oniyxon va safo va tirmiz anda edi xatib qarshiyni yuborib davlatxohlik izhori qilib bizga qo'shilmoq bo'ldi amu suyni uyoch guzaridan o'tganda kelib mulozamat qildi boqining istidosidan termiz to'g'risiga kelib ko'chlarni amudin beboqi kechirib o'zimizga qo'shib kohmard va bomyon kim ul fursatda bul yerlar o'g'li ahmad qosim g'akim hisrafshohning xoharzodasidir taalluq edi mutavajjih bo'ldik kim kohmarning ajar otliq dara qo'rg'onida uy elni berkitib yana bir maslahat ro'y bersa anga ko'ra amal qilg'aymiz aybakka yetganda yor ali bilol kim burunroq mening qoshimda edi yaxshi qilichlar chopib edi bu fataratlarda mendan ayrilib edi xisrav shoh qoshida bo'lar edi bir necha yigitlar bilan qochib keldi xisrav shohning mo'g'ullaridan davlat xohona so'zlar arz qildi darai zindonga yetganda qambar alibek kim qambar ali salloh ham derlar qochib keldi uch to'rt ko'ch bilan kohmart kelib ajar qo'rg'onida uy elni qo'ydik ajarda ekanda sulton mahmud mirzoning xonzoda begimdin bo'lgan qizini kim burun jahongir mirzog'a mirzolar tirigida qo'lib edilar jahongir mirzoga nikoh bo'ldi ushbu asnoda boqibek menga karrot va marrot aytur edikim bir viloyatqa ikki podshoh va bir cherikka ikki mirsipoh mujibi tafriqa va vayronliq va sababi fitna va parishonlikdir nechukkim debdurlar даҳ дарвеш дар гилеми бехусбанд ду подшоҳ дар иқлими нагунҷанд ним нони гар хӯрад марди худой базли дарвешон кунад ними дигар мулки иқлимӣ бигирад подшоҳ ҳамчунон дар банди иқлими дигар яъне он дарвеш бир гиламда ётадир ammo ikki podshoh bir iqlimga sig'maydi mardu xudo bir nonning yarmini yesa qolgan yarmini darveshlarga beradi podshoh esa bir iqlim mulkini olsa yana boshqa iqlimni ham olish fikriga tushadi umid andohdir kim ushbu kun tongla xisravshohning jami navkar va savdari kelib podshoh qullig'ini qabul qilg'aylar anda bisyor mufattin ellar bor misli ayubbekning o'g'lonlari va yana ba'zilar borkim bizning mirzolarning orasida hamisha yomonlik va fitnaga bois va muharrik etilar holo ushbu fursatda jahongir mirzoga xuroson sari xayr va xo'bluq bilan ruxsat berilsa kim tonglaliqda mujibi nadomat va pushaymonlik bo'lmag'ay shun mening sha'nimda bu emas edikim og'a ini va urug' qayoshdan har necha izoyliq voqe bo'lsa mendan mutanaffir bo'lg'aylar agarchi jahongir mirzo bilan bizning oramizda burun mulk va navkar jihatdan kuduratlar va niqorlar hayli bo'lib edi vale bu navbat ul viloyatdan mening bilan hamroh bo'lib kelib edi tuqqonliq va xizmatkorlik maqomida edi bu zamon ham andan hech nima zohir bo'lmaydir edikim sababi kudurat bo'lg'ay har necha takror bilan arz qildi men qabul qilmadim oxir boqibek aytgandek o'shul mufattinlar kim yusuf ayyub va bahlul ayyub bo'lg'ay mening qoshimdan jahongir mirzog'a borib shar va fitna maqomida bo'lib jahongir mirzoni mendan ayirib xuroson eltdilar ushbu fursatlar sulton husayn mirzodin badiuzamon mirzoga va manga vahsirar shohga va zunnunga bir mazmun bilan uzun uzoq nishonlar keldi u nishonlar bu tarixgacha mendadir mazmuni bu erdi kim sulton ahmad mirzo va sulton mahmud mirzo va ulug'bek mirzo ul og'a inilar ittifoq qilib yurganda men murg'ob yoqasini berkitdim mirzolar yovuq yetib hech ish qila olmay yondilar holo ham agar o'zbak mutavajjih bo'lsa men murg'ob yoqasini berkitay zamon mirzo balx va shabirg'on va anhud qo'rg'onlarga mazbut kishilarni qo'yib o'zi gurzvon va darai zangda ul ko'hsonni berkitsin mening bu navohiyga kelgan xabarim bor edi manga ham yetib edikim sem kohmard va ajarda ul ko'hpoyoni berkitib xisravshoh sor va qunduz qo'rg'onlarida e'timodiy kishilarni qo'yib o'zi va inisi valibadaxshon va hatlon tog'larini berkitsinlar o'zbak ish qila olmay yong'usidir sulton husayn mirzoning bu xatlari mujibi noumidlik bo'ldi ne uchun kim temurbekning yurtida bu tarixda andin ulug'roq podshoh ham yosh ham viloyat ham cherik bilan yo'q edi andoq ko'z tutilur edikim payopay elchilar va talochilar jald va qadog'i bilan kelib mundoq hukmlar keltirgan edikim termiz va kilif va karki guzarlarida kema muncha yasang ko'prik asbobi bu miqdor tayyor qiling yuqori to'qqiz o'lim guzarlarni yaxshi ehtiyot qiling to bu necha yil o'zbek tafriqasidan dilshkasta bo'lgan ellarning ko'ngli qaviy bo'lib umidvor bo'lg'aylar edi sulton husayn mirzodek temurbek o'rniga o'ltirgan ulug' podshoh g'animning ustiga yurmakni demay yer berkitmakni desa el va ulusqa ne umidvorlik qolg'ay bizning bila kelgan nekin bo'lgan och urug' uy elni va boqiy chag'oniyoniyni va o'g'li muhammad qosimning bo'lgan sipohiylarining va aymoqlarining ko'ch va mollarini tamom ajarda qo'yib cherikni olib chiqdik hisrav shohning mo'g'ullaridan mutavotir kishi kela boshladi kim toliqondan podshohning davlat xohlig'ini tilab bo'lgan mo'g'ul ulusi ko'chib ishkamish va fulul sari tortdi podshoh jahd qilib botiroq yetakilsunlar kim hisravshohning aksar kishisi buzilib podshoh qullugi kelgusidir bu mahalda shayboxonning andijonni olib hisor va qunduz ustiga cherik otlog'on xabari keldi bu xabarni eshitib xisravshoh kunduzda to'xtay olmay bo'lg'on kishisini ko'chirib kobul azimat qildi xisravshoh qunduzdan ko'chib chiqqoch o'q qunduzni mullo muhammad turkistoniy otliq o'bdon e'timodli boyir kishisi shaybaxon uchun berkitdi biz samtu yo'li bilan qizil suv sari ingan mahalda uch to'rt ming uylik kim xisravshohga taalluq va va qunduzda bo'lur mo'g'ul ulusi ko'chlari bilan kelib qo'shildilar qambar ali mo'g'ul kim zikri mukarrar kelib tur parishongo'y kishi edi aning atvori boqibekka yoqmadi boqibekning xotiri jihatdan ruxsat berildi o'g'li abdushkur andin beri jahongir mirzo mulozimatida bo'ldi xisravshoh mo'g'ul ulusining bizga qo'shilganini eshitib xeyli bepoy bo'lib chorasini topmay kuyovi yaqub ayyubni elchilikka yuborib qulluq va davlatxohlik izhor qilib istido qilib turkim agar ahd qilsalar qulluqqa kelgumdir chun boqi chag'oniyoni ixtiyor edi har necha kim o'zini davlatxoh tutar edi og'asining tarafini ham qo'ymas edi ul barin bo'ldi bu yo'sinli ahd bo'ldi kim aning joni amonda bo'lg'ay molig'i ham ne miqdor kim o'zi ixtiyor qilsa muzoyaqa bo'lmag'ay yaqubga ijozat bergandan so'ng qizil suv quyi ko'chib andarob suyining qotilishiga yovuq tushildi tonglasi rabbiyul avval oyining avosida jarida andarob suyini o'tib dushi navosida bir ulug' chinor tubida o'ltirdim u tarafdan xisravshoh hashamat va tajammuli bilan qalin kishi bilan keldi qoida va dastur bilan yiroqdan tushib keldi ko'rishurda uch qatla yukunib yong'onda ham uch qatla so'rg'onda va tortuq tortqonda biror yukundi jahongir mirzog'a va xon mirzog'a dag'i ushbu dastur bilan yukundi qari tambal mardak necha yillar o'z murodicha yurib saltanatdan tek bir xutba o'z otiga o'qimaydir edi yigirma besh yigirma olti qatla payopay yukundi va bordi va keldi toliqib tamom yiqila yozdi necha yil qilg'on bekligi va saltanati tamom burnidan chiqdi ko'rishib tortiq tortgandan so'ngra buyurdim kim o'ltirdi bir gari ikki gari o'ltirib u tarafdan bu tarafdan so'z va hikoyat aytildi bovujudi nomardlik va namak haromlik kovak va bemazago'y ham bor ekandir mundoq mahalda kim e'tibor va e'timod navkarlari ko'zining oldida hayl hayl kelib manga navkar bo'ladurlar o'zining ishi bu yerga yetib turkim podshohlik qilib yuriydirgan mardak mundoq xor va zor va hohi nahohi kelib ne tavrlar bilan ko'rishdi ikki qarab harfi andin sodir bo'ldi biri bu kim navkarlari ayrilg'on jihatdan anga ko'ngil beriladur erdi muqobalada mundoq dedi kim navkarlar to'r qatla ushmundoq mendan ayrilibdir yana kelibdir yana bir bu kim inisi valini so'ruvdim kim u qachon kelgusidir amu daryosidan qaysi guzar bilan o'tgusidir dedi kim agar guzar topilsa xud bot kelgusidir vali guzarlar suv ulg'aygach tag'ayyur topar ul masal bor kim on guzarro ob bo'rd ul kechuvlarni suv olib ketdi deydilar aning davlatining va navkarining intiholida bu harfni aning tiliga tengri soldi bir ikki garidan so'ng men otlanib o'rduga ketdim u dag'iy tushgan yerga bordi ushbu kundan ulug' kichik yaxshi yomon va bek va bek navkarlari hayl hayl ko'ch va mollari bilan andin ayrilib bizga kela boshladilar tonglasi namozi peshin namozi digargacha hech kishi aning qoshida qolmadi ajab qodiridur bir kishi kim yigirma o'ttiz ming navkarning egasi edi qahluqdin kim darbanda ohinin ham dedilar hindukush tog'igacha sulton mahmud mirzog'a taalluq viloyat tamom aning taxti tasarrufida edi hukumat bil istiqlol qilur edi bir muhassili hasan barros otli qari mardak iloqdin uyojg'acha durushliklar bilan muhassillik qilib bizni ko'chirib tushirar edi shohni bir yarim kunda urush yo'q talosh yo'q bizningdek kallosh va mo'g'luq ikki yuz ikki yuz ellik kishining qoshida andoq xoru zor va zabun va ojiz qildikim ne navkariga ixtiyor qoldi ne moliga ne joniga shohni ko'rib yong'on oqshomi mirzoxon mening qoshimga kelib og'alarning qonini davo qildi bizning orada ba'zilar ham barin edilar filvoqe shar va urf bila ham munosib andoq edikim mundoq kishilar sazosiga yetgay ahd bo'lib edi shohni iroda qilib farmon bo'ldi kim elta olg'oncha nimasini eltkay uch to'rt qator hachir va tevada bo'lgan javohir va oltin va kumush va nafis nimalarni yuklab eltdi sherim tog'oyini qo'shib kim xisrav shohni g'uriy va dahona yo'li bilan xuroson sari yuborib o'zi kohmard borib ko'chni so'ngimizcha kobul keltirgay ul yurtdan kobul azimati bilan ko'chib hojazayd kelib tushdik ushbu kuni o'zbakning chopqunchisini hamzabiy mang'it boshlab kelib dushi navohisini chopdi said qosim eshik og'ani va ahmad qosim ko'hburni ba'zi yigitlar bilan yuborildi borib chopqunchini yaxshi bosib bir necha bosh kesib keltirdilar ushbu yurtda xisrav shohning jebaxonasidagi jebalarni ulashildi yetti sakkiz yuzcha javshan va ko'ha bo'lg'a edi xisrav shohdan qolgan nimalardan biri bu edi yana dag'i xeyli tushdi o'zga ko'zga ko'ringudek nima yo'q edi hoja zaydin to'rt besh kuch bilan g'urband keldik ushtur shaharga tushganda xabar topdikkim sherak arg'un kim muqim arg'unning ixtiyor begi edi bizdan bexabar cheriklab kelib boron yoqasida o'ltirib turkim panshir yo'li bilan o'tgan kishini abdurazzoq mirzog'a kim ul mahalda kobuldan qochib borib tarkaloniy afg'on orasida lamg'on navosida edi borg'oli qo'ymag'ay bu xabar topqoch ikki namoz orasida andin ko'chib kecha tun qotib sub vaqtida xubyon ko'tali bilan ochdik suhaylni hargiz ko'rgan emas edim ko'talg'a chiqqach o'q janub tarafi past yorug' yulduz ko'rindi dedim kim suhayl bo'lmag'ay dedilar kim suhayldir boqiy chag'oniyoniy bu baytni o'qidi kim tu suhayli to kujo tobiyu kujo tole shavi چشم تو بر هر کی می افتد نشانی davlat است ya'ni sen suhayl yulduzi sen qayergacha toblanib qayerdan chiqsang va ko'zing kimga tushsa davlat nishonasi bo'lur oftob bir nayza bo'yi chiqib edikim sanjiddari oyog'ida kelib tushildi bizning ilgari borg'on qorovul yigitlari va ba'zi yigitlar qorabog'ning oyog'i egriyor navohisida sherakka yetgan bila o'q ilik qo'shadilar oz oloq urushqondek qilur bot o'q ilg'or bilan tebrardilar sherakni va yana yetmish sakson yuz obdon yigitlarni tushirib keltirdilar sherakning qonini bag'ishlab mulozim qilindi hisrab kim qunduzdun el kuniga boqmay kobul azimati bilan chiqar anga taalluq el va ulus besh olti bo'lak bo'lurlar badaxshondog'ilar bir bo'lak seydim ali darbon kim rusto hazorasida edi panshir bilan oshib ushbu yurtga bizga mulozimat qildi yana bir bo'lak yusuf ayyub va bahlul ayyub edi alar dag'i bu yurtga mulozamatga keldilar yana bir bo'lak bahlul ayyub inisi vali xatlondin yana bir bo'lak yilonchiq va nakdari va qoqshol va kunduz viloyatida o'ltirishliq aymoqlar bu har ikki bo'lak Andaro va sarob kelib panshir oshar hayolida edilar aymoqlar ilgariroq sarobda edilar kim keyindin vali keldi aymoq yo'lini to'sib urushib bosdilar o'zi qochib o'zbakka ketdi shaybaxon samarqandning chorsuvida bo'yniga urdirdi bo'lg'on navkar savdari talanib oldirib aymoqlari bilan ushbu yurtda qulluqqa keldilar said yusufbek o'g'loqchi ham aymoqlar bilan keldi bu yurtdan ko'chib qorabog' yonidagi oqsaroy o'langiga tushildi xisravshohning el kuni zulm va besarliqqa o'rgangan el elga zulm qila boshladilar oxir seydim ali darbonning bir obdon navkari birovning bir ko'za yog'ini tortib olgan uchun eshikka keltirib tayoqlatdim tayoq ostida o'q joni chiqdi el bu siyosatdan tamom bosildilar ushbu yurtda ekanda kobulning ustig'a filhol borurni bormasni kengashildi said yusufbek va ba'zining rayi barin edikim qish yovuqdir filhol lamg'on borilg'ay andin yana maslahat ro'y bersa anga yarasha amal qilolg'oy boqi chag'oniyoniy va ba'zi kobul ustiga bormoqqa so'zni qo'yib andin ko'chib kelib abo qo'riqog'iga tushildi ushbu yurtda mening volidam xonim va kohmarda qolgan urug' sab muhotara o'tkazib kelib qo'shildilar tafsili kim sherim tag'oyini hisravshohga qo'shib yuborilib edikim hisravshohni xuroson uzatib o'zi borib urug'ni keltirgay dahonaga yetganda sherim beixtiyor bo'lur hisravshoh sherim bilan o'q kohmard borur xoharzodasi ahmad qosim kohmardda edi xisravshoh ahmad qosimni barin qilib urug'qa yomonliq maqomida bo'lurlar boqi chag'oniyonning qalin mo'g'ul navkarlari urug' bilan kohmardda edilar maxfiy shirin bilan so'zni bir yerga qo'yib xisravshoh va ahmad qosimni tutmoq bo'lurlar xisravshoh bilan ahmad qosim ajar darasining yonidagi yo'l bilan qochib xuroson borurlar mo'g'ullarning bu yakjihatligidan g'araz o'zlarini alardan ayirmoqlik ekandir urug' bilan bo'lg'an el xisravshohning dag'dag'asidan xalos bo'lib ajardan chiqib kohmarga yetgan mahalda isqonchi eli yog'iqib yo'lni to'sadilar aksar urug'ni boqibekka taalluq el va ulusni alar taladilar qul boyazidning o'g'li tezak kichik edi anda asir tushdi uch to'rt yildan so'ngra kobulda keldi urug' talatib oldirib biz o'tgan qipchoq yo'li bilan oshib abo qo'rig'ida kelib bizga qo'shildilar o'n yettinchi trek andin ko'chgan bila orada bir qunib chaloq o'lang'iga tushildi chaloq o'langida kengashib so'zni muhosara qilmoqqa qo'yib ko'chib men o'zim nekim bo'lgan g'ul kishisi bilan haydar taqiyning bog'i bilan qul boyazid bakovulning go'rxonasini oralig'ida tushdim jahongir mirzo birong'or odami bilan bizning ulug' chahorboqqa tushdi nosir mirzo juvong'or eli bilan qutlug' qadamining go'rxonasining orqasidagi o'langa tushdi doim kishimiz borib muqim bilan so'zlashurlar edi gohi uzr keltirib gohi yumshoq so'z aytur edi buning uchun edi kim biz sherakni olg'ach o'q otasiga og'asiga kishi choptirg'ondir ota og'asidan umidvorligi bor jihatdan darang qilur edi bir kun farmon bo'ldi kim g'ul burong'or juvong'or tamom jeba kiyib otlarga kejim solib yovuqroq borib ham yaroq ko'rilg'ay ham ichkari elga siyosati bo'lg'ay jahongir mirzo burong'or to'g'risidan ko'cha bog' ila ilgariroq keldilar g'ulning olli chun suv edi men g'ul kishisi bilan qutlug' qadamning go'rxonasi tarafidan kelib pushtadan ilgari tepa ustiga chiqdim iravul kishisi qutli qadamning ko'prigining ustiga tiqilib bordilar ul mahal ko'prik yo'q edi yigitlar sho'xlik qilib charmgaron darvozasigacha chopdilar oz og'loq chiqqan kishisi urushga turmay qochqon bilan qo'rg'onga kirdilar arkning hokrezi balandida qalin kobul eli tafarrijga chiqib edilar qochqon bilan qalin girtlashib indilar ko'prik bilan darvoza orasidagi balandlik pushtaning ustida yo'l o'rtasida qalin chuqurchoqlar qazib haspo'sh qilib edilar sultonquli chinoq va ba'zi yigitlar chopqonda tiqilib yiqilib edilar Birong'ir tarafidan bir ikki yigit ko'chabog' ora chiqqanlar bilan bir ikki qilich solishib olishurlar chun urushqa farmon yo'q edi uch muncha bila yondilar qo'rg'on eli bisyor oldaradalar muqimbeklarni orag'a solib qulluqqa kelib kobulni topshirmoq bo'ldi boqiy chag'oniyonning tavassuti bilan kelib mulozamat qildi biz dag'i inoyat va shafqat maqomida bo'lib dag'dag'a va tavahhumni aning xotiridan raf qildik muqarrar bo'ldi kim tonglasi bo'lg'on navkar va savdar va mol jihoti bilan chiqib qo'rg'onni topshirg'ay xisrav shohqa taalluq ellar besarlik va dasandozliqqa o'rgangan ellar edi muqimning ko'chini chiqarmaslar jahongir mirzoni va nosir mirzoni va ulug' beklarni va ichkilarni tayin qildik kim muqimni va muqimga taalluq el kunni mol va jihotlari bilan kobuldan chiqarg'aylar muqimg'a yurt tebani tayin qildik sabohiy mirzolar va beklar darvozalarga borib haloyiqning hujum va g'avg'osini ko'p ko'rib manga kishi yubordilarkim siz kelmaguncha bu elni kishi man qilib bo'lmas oxir o'zim otlandim to'rt besh kishini o'qlab bir ikki kishini pora pora qildirdim g'avg'o bosildi muqim mutaallaqlari bilan solim va salomat borib tebaga tushdi rabbiyul avval oyining avoxirida tengri taolo fazl va karami bilan kobul va g'azni mulk va viloyatini bejangu jidol muyassar va musahhar qildi kobul viloyati to'rtinchi iqlimdandir ma'muraning o'rtasida tushibdir sharqi lamg'onot va purshovar vahshang'ar va ba'zi hind viloyatidir g'arbi ko'histonlardir kim karnut va g'o'r ul ko'histondadir u tarixda hazora va nakdariy qavmning ma'man va maskani bu tog'lardir shimoli qunduz va andarov viloyatidir hindikush tog'i vositadir janubi farmul va nag'ar va bannu va afg'onistondir muxtasar viloyatdir to'loni voqe bo'libdir tuli mashriqdan mag'ribqa boqadir atrof va janubi tamom tog'dir qal'asi toqqa payvastdir qal'aning g'arb janub tarafi kichikrak parcha tog' tushibdir ul tog'ning kullasida shohi kobul imorat qilgani uchun bu tog'ni shohi kobul dedilar bu tog'ning ibtidosi devrin tangisidindir dehi yaqub tangisida tuganur girdo girdi ikki shar'iy bo'lg'ay bu tog'ning domanasi tamom baqotdir mening ammim ulug'bek mirzo zamonida vays atka mirzoning atkasi bu tog'ning domanasida bir ariq chiqaribdir domanadagi bog'ot tamom bu ariq bilan ma'murdir poyoni ob gulkina otliq mahalladir xilvat go'shadir g'alaba lavandliqlar anda qilinib edi gohi mutoyaba yo'sinliq hoji hofizning bu baytini tag'yir bilan o'qilur edi kim ey خوش آن хуш он вақте پا و سر айёми чанд сокини гулкина بودیم ба бадномӣ чанд یعنی қандай яхshi vaqtlar ediki necha kunlar bosh oyoqsiz bir qancha yomon otliqlar bilan gulkinada turar edik qal'aning janubida shoh kobulning sharqida bir ulug' ko'l tushibdir girdo girdi bir shariy yovushuv shoh kobil tog'idan kobil sariboqa uch kichikrak chashma chiqar ikkisi gulkina navohisidadir bir chashma boshida hoja shamu otliq mozordir yana birida hoja hizrning qadamgohidir bu ikki yer kobul elining gashtgohidir yana bir chashma hoja abdusamad to'g'risidadir hoja ro'shnoyi derlar shohi kobil tog'idan bir tumshuq ayrilib kelib tur uqobayin derlar uqobayindan boshqa yana bir parchag'ina tog' tushibdir kobul qal'asining arki bu tog'ning ustidadir ulug' qo'rg'on arkning shimolidadir bu ark g'arib murtafe va yaxshi havoliq yervoqe bo'libdir bu ulug' ko'l va uch o'langa kim siyosang va qo'rg'on va choloq bo'lg'ay mushrifdir borcha oyoq ostidadir o'langlar sabzaliq mahallada bisyor yaxshi ko'rinur yozlar kobulda shimoliy yeli kam esadir paravon yeli derlar arkda shimol sari darichalik uylar asro xushhabodir mullo muhammad tolib muammoyi kobul arkining ta'rifida bir baytni badiuzamon mirzo otig'i bog'lab o'qir edi bayt budurkim bixur dar arki kobul may بگاردان کاسه پی در پی که هم کوه هست و هم دریا و هم شهر است و هم صحرا ya'ni kobul arkida may ich kosani ketma ket aylantirki bu yer ham tog' ham daryo ham shahr ham sahrodir hindistoniy g'ayri hindistonni xuroson der kim arab g'ayri arabni ajam der hindiston bilan xuroson orasida xushki yo'ldan ikki bandardir bir kobul yana bir kandahor koshg'or va farg'ona va turkiston va samarqand va buxoro va balx va hisor va badaxshondan karvon kobulga kelurlar xurosondan karvon kandahorga kelur hindiston bilan xurosonga vosita bu viloyatdir bisyor yaxshi savdoxonadir savdogarlar xitoyga yo rumga borsalar ushmuncha o'q savdo qilg'aylar har yili yetti sakkiz o'n ming ot kobulga kelur quyi hindistondan o'n o'n besh yigirma ming o'yliq karvon kobulga kelur hindistondan oq raqt va qand va shakar va aqoqir keltirirlar ko'p savdogar bo'lg'ay kim dahsi dahchilg'a rozi bo'lmag'ay xuroson va iroq va rum va chin matoyi kobulda topilur hindistonning xud bandaridir garmser va sard seri yovuqdir kobuldan bir kunda andoq yerga borsa bo'larkim hargiz qor yog'mas ikki soati nujumiyda andoq yerga borsa bo'larkim hargiz qor o'ksimas magar ahyonan andoq yoz kelgaykim qor qolmag'ay garmseri va sardseri mevalar kobul tavobeda ko'pdir va yovuqdir kobul va kentlarida sarseri mevalardan uzum va anor va uruk va olma va behi va amro va shaftoli va alo va sanjit va bodom va yong'oq ko'pdir men olubolu niholi keltirib ektiribmen yaxshi olubolular bo'ldi va hanuz taraqqiyda edi garmseri mevalar misli norunj va turunch va amluk va nayshakar lamg'onotdan keltirurlar nayshakarni keltirib ektirib edim chilg'o'zani nijrovdan keltirurlar kobul atrofidagi ko'histondan asal bisyor kelur shaxtxonalari bordir bir g'azni tarafidagi ko'histondan asal kelmas kobulning rivoji xo'p bo'lur behi bila olusi ham yaxshidir bodring dag'i yaxshi bo'lur bir nav uzum bo'lur obi angur derlar xeyli yaxshi uzumdir mast chog'irlar bo'lur hoji hovand said domani kohiyning chog'iri tundluq bilan mashhurdir agarcha holo taqlid bilan andin ta'rif qiladurlarki lazzati may mast donat hushyoron ro chi has ya'ni may lazzatini mast bilur hushyorlarga bundan ne bahra bor ekini yaxshi bo'lmas agar xuroson tuxumi bo'lsa fil jumla yomon bo'lmas bisyor latif havosi bor kobul havosidek havoliq yer olamda ma'lum emaskim bo'lg'ay yozlarda kechalari po'stinsiz yotib bo'lmas qishlari agarchi qora aksar ulug' tushar vale mufrid sovug'i yo'qdir samarqand va tabriz ham xushhavoliqqa mashhurdir vale mufrid sovuqlari bordir atrofida to'rt xo'b o'lang voqe bo'libdir sharq shimoliy tarafi so'nak qo'rg'on o'langidir kobuldan ikki quruq bo'lg'ay yaxshi o'langdir o'ti otqa sozvordir chibini kam bo'lur g'arbi shimoli cholok o'langidir kobuldan bir quruqdir keng o'langdir yozlari chibini otqa tashvish berur g'arbi devrin o'langidir agarchi bunda ikki o'lang bir tepaning o'langidir yana bir qo'sh nodir o'langidir bu hisob bilan besh o'lang bo'lg'ay har ikki o'lang kobildin biror shar'iy bo'lg'ay muxtasar o'langlardir vale o'ti otqa bisyor bordir, chibini bo'lmas kobul o'langlarida bu o'langlarcha o'lang yo'qdir sharqi siyahsang o'langidir charmgaron darvozasi bilan bu o'lang orasida vosita qutlug' qadamning go'rxonasidir yozlar chivini ko'p bo'lur uchun bu o'langni kam ko'rurlar bu o'langa payvas kamariy o'langi ham bor bu e'tibor bilan kobul gardida olti o'lang bo'lg'ay vale to'rt o'lang mashhurdir kobul viloyati berk viloyatdir yot yog'i bu viloyatga kirmagi mushkuldir balx va qunduz va badaxshon bilan kobul orasida hindikush tog'i tushibdir bu tog'dan yetti yo'l oshar uch yo'l panshirdadir yuqoriroq javak ko'talidir andin quyroq tul andin quyroq bozorak bu uch ko'taldan yaxshirog'i tuldir vali yo'li bir nima uzunroqdir g'olibo bu jihatdan tul derlar to'g'rirog'i bazorakdir tul va bazorak sarobqa tushar bazorak ko'talini sarob eli porandiy otliq kentiga inar uchun porandiy ko'tali derilar. yana bir parvon yo'lidir ulug' ko'tal bilan parvon orasida yana yetti ko'tal bor uchun haft bacha derlar andarob tarafidan ikki yo'l kelib ulug' ko'talda qotilib haftbacha bilan parvonga kelur bisyor pur mashaqqat yo'ldir uch yo'l g'o'rbanddadir parvon yo'lga yovuqroq yo'l yangi yo'l ko'taridir valiyon va hinjonga inar yana bir yo'l qipchoq ko'taridir andarof suvi bilan qizil suvning qotilishiga inar bu yo'l dag'i yaxshidir yana bir yo'l shibartu ko'talidir yozlar suv ulg'aysa shibartu ko'talidan oshib bomyon va sayg'on bilan yururlar qishlar obdara bilan yurishurlar qishlar to'rt besh oy jami yo'llar bog'lanur bir shibartu yo'lidan o'zgan bu ko'taldan oshib obdara bilan yururlar yozlar suvlar kirganda ham bu yo'llarning qishqi hukmi bor ne uchun kim takob yo'llari suv ulug' bo'lganidan o'tib bo'lmas takob bilan yurmay tog' bilar yurur xayol qilsalar u bir mutaazzirdir kuzlar uch to'rt oy kim qor kamdir va suvlar kichik bo'lg'onda bu yo'llarning uburi mahalliydir tog'lardan va tangilardan qutoat tariq kofir ham kam emasdir xuroson tarafidan kelur yo'l kandahor bila kelur bu yo'l tup tuz yo'ldir bu yo'lda ko'tali yo'qdir hindiston tarafidan to'rt yo'l chiqar bir yo'l lamg'onot bilan bu yo'lda haybar tog'larida ozroqcha ko'tarilib bor yana bir yo'l bangash bilan yana bir yo'l nag'ar bilan yana bir yo'l farmul bilan bu yo'llarda ham ozroqcha ko'tallar bor sin suyning uch guzaridan o'tib bu yo'llar bilan kelurlar nilob guzaridan o'tganlar lamg'onat bilan kelurlar qishlar kobul so'yi sin so'yining qotilishidan yuqoriroq sind suyini va qobul suyini guzar bila o'tardilar men aksar hindiston cheriklariga kim keldim guzarlar bilan o'tdim bu navbat kim kelib sulton ibrohimni bosib olib hindistonni fath qildim nilob guzaridan kema bilan o'tdim ushmundin o'zga sind suyidan hech yerdan kemasiz o'ta bo'lmas dinkut guzari bila o'tganlar bangash bilan kelurlar cho'pg'ora guzari bilan o'tganlar agar farmul bilan kelsalar kelurlar va agar dash bilan borsalar kandahor borurlar muxtalif aqvom kobul viloyatida bordir julgasida va tuzlarda atrok va aymoq va arobdir shahrida va ba'zi kentlarda sortlardir yana ba'zi kentlarda va viloyatida pashoyi va paroji va tojik va baraki va afg'ondir g'azni tog'larida hazora va nakdaridir bularning orasida ba'zi mo'g'uliy til bilan hikoyat qilurlar sharqiy shimoliy tarafidagi tog'lar kofiristondir misli katur va gabrak va janubi afg'onistondir o'n o'n bir lafz bilan kobul viloyatida talaffuz qilurlar arabiy forsiy turkiy mo'g'liy hindiy afg'oniy poshoyi paroji gabriy barakiy lamg'oniy muncha muxtalif ahvom va mug'oyir alfoz ma'lum emaskim hech viloyatda bo'lg'ay viloyati o'n to'rt tumandir samarqand va buxoro va yana bu navohiyda viloyatchalarni kim bir ulug' viloyat taxtida bo'lg'ay tuman dedilar va andijon va qoshg'ar va ul orada o'rchun va hindistonda pargana derlar agarchi bajur va savod pashovor va hoshang'ar burun kobul tavobeydan ekandir bu tarixda afg'on qavmi jihatdan ba'zi buzilib ba'zisi afg'onga kiribdir viloyatlig'i qolmabdir sharqi lamg'onatdir bu viloyat besh tuman va ikki bo'likdir lamg'on tumanlardan ulug'rog'i ningnahor ba'zi tarixlarda nagarhor bekitdirlar dorug'anishin yeri odinapurdir kobuldan sharq sari o'n uch yog'och yo'ldir ningnahor bilan kobul orasi asru qattiq yomon yo'ldir uch to'rt yerda kichikrak kichikrak ko'tallari ikki uch yerda tangilari bor xirilji va jami kutou tarix afg'onlardir bu yo'lni urarlar edi bu orada ma'mur yo'q edi quruqsoyning oyog'i qoratuvni men ma'mura qildirdim bu jihatdan yo'l amin bo'ldi garmser bilan sartsel orasida fosila bodom chashma ko'talidir bu ko'talning kobul tarafida qor yog'ar qo'riqsoy va lamg'onot tarafida qor yog'mas bu ko'taldan ingach kishi o'zga olamiy mulohaza qilur yog'ochlar o'zgacha o'tlar o'zgacha jonivorlar o'zgacha elining ruhi rasmi o'zgacha ningnahor to'qqiz ruddir sholisi va bug'doyi yaxshi bo'lur va norunji va turunji va anori bisyor bo'lur yaxshi bo'lur odinopur qo'rg'onning olida janubiy tarafida bir balandida tarixiy to'qqiz yuz o'n to'rtda bir chorbog' soldim bog'i vafog'a mavsum rutqa mushruf rut qo'rg'on bilan bog'ning orasidadir norunji va turunji va anori bisyor bo'lur paharxonni bosib lohur va debolpurni fath qilgan yili kela keltirib ektirib edim sabz bo'lib edi andim burungi yili nayshakar dag'i ekib edilar yaxshi nayshakarlar bo'lib edi badaxshon va buxoroga ul nayshakarlardan yuborilib erdi yeri murtafi oqar suyi muttasil havosi qishlar mo'tadil bog'ning o'rtasida bir kichkirak pushta voqe bo'libdir bir tegirmon suyi bu bog'ning o'rtasidan va bog'ning ichidagi pushtaning ustidan hamisha joriydir bog' o'rtasidagi chorchaman bu pushtaning ustida voqe bo'libdir bog'ning g'arbi janubiy tarafida dahi darda havzedir atrof tamom norun daraxtlaridir anor daraxtlari ham bor bu havzning girdogirdi tamom sebargazordir bu bog'ning ayn yeri ushbudir norunjlar sarg'arg'on mahalda bisyor yaxshi ko'rinur xeyli yaxshi bog' voqe bo'libdir ko'hi safid ningnahorning janubida voqe bo'libdir bangash bilan ningnahorga vosita ushbu tog'dir otliqqa yo'l yo'qdir to'qqiz rud ushbu tog'dan chiqar bu tog'dan qor hargiz o'ksimas bu jihatdan g'olibo ko'hi safed derlar quyi julgada hargiz qor tushmas fosila tufchilik yo'ldir bu tog' domanasida yaxshi havoliq yerlar bor suvlari sovuq yahka anda hech ehtiyoj bo'lmas odinapur qo'rg'onining janub tarafi surx ruddir qo'rg'on balandida voqe bo'libdir rud tarafi 40-50 qari yakandoz tog'dir shimolida bir parcha tog' tushibdir xeyli berk qo'rg'ondir bu tog' ning nahor bilan lamg'onotning orasidadir har qachon kobulda qor yog'sa bu tog'ning kullasiga qor tushar lamg'on eli kobulda qor yoqqanini bundan bilurlar bu lamg'onotga kobuldan kelur yo'l agar quruqsoy bilan kelsalar bir yo'l diri ko'talidan oshib borib bo'londin boron suvidan o'tib lamg'onot sori borur yana bir yo'l quruqsoy quyuq qoratuvdan o'tib lamg'on bor agar nijrav bilan kelsalar badrovdin o'tib qarangiriqdin o'tib bodich ko'talig'i bor agarchi lamg'onning besh tumanidan bir tumani nangnihordir vali lamg'onotni ul uch tumanga itloq qilurlar ul uch tumandan biri alishang tumanidir shimolida hindikush tog'iga payvasta qorliq ulug' berk tog'lardir bu tog' tamom kofiristondir alishanga yoviqroq kofiriston mildir alishang rudi mildin chiqar hazrati nuh payg'ambarning otasi mehtar lomning qabri alishang tumanidadir ba'zi tarixda mehtar lomni lamak lamkon deb turlar ul elni xeyli mulohaza qilib tururkim ba'zi mahal kof o'rniga g'ayn talaffuz qilurlar bu jihatdan g'olibo bu viloyatni lamg'on deb turlar yana bir tumani alingordir alingorg'a yovuqroq kofiriston kovardir alingor rudi kavardan chiqar bu ikki rud alishang bilan alingordan o'tib bir biriga qotilib yana bir tumandan kim mandiravordir quyroq boron suyiga qotilur ul ikki bo'lakdan biri darai nurdir g'ayri mukarrar yeri voqi bo'libdir daraning peshgohida qo'rg'oni bir tumshuqning ustidan tushib turkim ikki tarafidan ruddir sholi poyasi bisyordir yo'lsiz yurib bo'lmas norunch va turunch va garmseri mevalari bordir ozroqcha xurmo yog'ochi ham bordir qo'rg'onning ikki tarafidagi rud yoqalari tamom daraxtdir ko'pragi emlik yog'ochidir bu mevani ba'zi turklar qora yemish derlar daray nurda bisyor bo'lur o'zga yerda bu mevani ko'rilmadi uzumi ham bo'lur uzumi tamom daraxt ustidadir lamg'onotda daray nur chog'ri mashhurdir ikki nav chog'ir bo'lur arra toshi va suhan toshi dedilar arra toshi zarchadir suhan toshi xushrang qip qizil bo'lur vale arra toshi kayfiyatliroqdir agarchi ikkisining kayfiyati shuhratcha yo'qdir o'n sakkizinchi trek 1503 va 1504 yillar voqealarining davomi yuqori bir daralarda maymun bo'lur mundun quyi hindiston sari ham maymun bo'lur mundun yuqori bo'lmas bu el burun to'ng'iz sahlar edilar bizning zamonda bartaraf qildilar yana bir tuman kunar va nurgildir bu tuman lamg'onotdan boshqaroq voqe bo'libdir kofiristonning ichida viloyat sarhadidir agarcha ulug'lig'i lamg'on tumanlarcha bordir vali bu jihatdan moli kamdir ozroq berurlar chag'onsaroy suyi sharq shimoliy tarafidan kofiristonning ichi bila kelib bu viloyatning orasi bila o'tib koma bo'lakida boron suyug'i qo'shilib sharqqa boqa oqar nurgul bu suvning g'arb tarafidir kunar sharq tarafi mirsaid ali ahmadoniy rahmatulloh sayohat qilib kelib kunardan bir shar'iy yuqoriroq naql qilib turdilar muridlari mundan xatlong'a eltib turdilar naql qilgan yillari holo mozore bo'libdir tarix sanai to'qqiz yuz yigirma beshda kim chag'onsaroynikim kelib oldim tavof qilib edim norunj va turunj va gurunji bisyor bo'lur tun chog'irlar ham kofiristondan keltirurlar bu el ajab nima rivoyat qildilar mahol ko'rinadir vale bu xabar tavotirga yetishdi bu tumanning quyi oyog'i kim lamatak kandi derlar kim andin quyi darai nur va atarg'a taalluqdir ushbu lamata kandidan yuqori tamom bu ko'histonda kim kunar va nurgul va bajur va savod va ul navohi bo'lg'ay shoyedir kim har xotin kim o'lsa ana bir katqa solib to'rt tarafidan to'rt kishi ko'tarurlar agar yomon ish qilmagan bo'lsa bu ko'targanlarni bexos mutaharrak qilur bu martaba kim takalluf qilib o'zlarini saqlasalar o'lik kattin tushar agar yomon ish qilgan bo'lsa harakat qilmasin buni yolg'iz bu eldan eshitilmadi bajur va savod va jami bu ko'histon eli mutaffiqul kalima bu harfni rivoyat qildilar haydar ali bajuriy kim bajurning sultoni edi u viloyatni xela yaxshi zabt qilib edi onasi o'lganda yig'lamas aza tutmas qora chirmamas derkim boring onamni katqa soling agar mutaharrik bo'lmasa kuydirgumdir katqa solurlar mahud harakat ul o'likdan sodir bo'lur buni eshitgach qora chirmab azo tutar yana bir bo'lib chag'onsaroydir bir kindir muhaqqar yerdir kofiristonning og'zidadir eli kofirlar bilan omiqda uchun agarchi musulmondir vali kuffor rusmini bajo keltirurlar ulug' rud kim chag'ansaroy suyiga mashhurdir chag'ansaroyning sharq shimolidan va bajorning orqasidan kelur g'arb tarafida pich otliq kofiristondan yana bir kichikroq rud kelib bu suvga qotilur chag'ansaroyning zarcha tun chog'rilar bo'lur daray nur chog'riga hech nisbati yo'qdir o'zining uzumi va bog'i bo'lmas suv yuqorig'i kofiristondan va pech kofiristondan keltirurlar men saroyni olg'onda pech kofirlar bu elga ko'mak kelib edi chog'ir anda andoq kim har kofirning bo'ynida bir hik chog'ir edi suv o'rinig'a chog'ir ichib yururlar edi koma agarchi boshqa yer emas ningnahor tavobeindindir vale muna ham bo'luk derlar yana nijrov tumanidir kobulning sharq shimolida ko'histonda voqe bo'libdir orqasida tog'lar tamom kofiristondir tavre go'shadir uzum va bevasi misyor chog'ri ham g'alaba bo'lur vali jo'shida qilurlar qishlar tovuqni bisyor parvori qilurlar eli sharobxo'r va benamoz va novahim va kofirvash eldir tog'larida noju va chilg'o'za va balut va hanjak yog'ochlari bisyor bo'lur noju va chilg'o'za va balut daraxti mundin quyi bo'lur nizrovdin yuqori aslo bo'lmas hindiston daraxtlarinindir bu ko'g'iston elining chiroqlari tamom chilg'o'za yog'ochidandir shamdek yonar xeyli g'aroboti bordir nijrov tog'larida ro'bai parron bo'lur ro'bai parron bir janvoredir mushukdan ulug'roq ikki qo'li bilan ikki butining orasida pardadir shapparaning qanotidek doim keltirurlar edi derlarki yig'ochdan yig'ochga nishebga boqa bir gaz otimi uchar men qut uchqonini ko'rmadim yig'ochga qo'ydik chust yormashib chiqdi andan quvladilar qanotini yoyib uchgandek etib beozor tushdi bu tog'larda luvchi qushi ham bo'lur bu qushni buqalamun dedilar boshidan quyrug'igacha besh olti muxtalif rangi bor kabutarni bo'ynidek barroqdir ulug'lig'i kapki daricha bo'lg'ay g'olibo hindiston kapki darisidir ul el ajab nima rivoyat qildilar qish bo'lg'och tog' domonlarga tushar agar uchursalar kim uzum bog'dan o'tsa yana aslo ucha olmas tutarlar yana bir sichqon nijroda bo'lur emish mushi mushkin derlar mushk idi andin kelur emish ana man ko'rmaydur men yana panshir tumanidir yo'l ustida voqe bo'libdir kofiriston anga bisyor yovuqdir quttov tariq kufforning mururi panshirdandir kuffarga yovuq uchun bundan ham kesim olurlar men bu navbat kelib hindistonni fath qilg'onda kofirlar kelib panshirdan qalin kishi o'tirib ko'p harobliklar turlar yana bir g'urban tumanidir ul viloyatlarda ko'tallarni band derlar g'o'r sari bu ko'tal bilan borurlar g'olibo ul jihatdan g'o'rband turlar sardaralarni hazoralar shug'ul qilibdir bir necha kim turkim kam hosilroq yerdir derlar kim g'urban tog'larda kumush koni va lojivard koni bo'lur ko'h domona kentlaridir boshi mitakacha va parvon va oyog'i durnoma 12-13 kentdir mevalik kentlardir chog'irlari boridan tunroqdir bu kentlar tamom tog' etagida voqe bo'lgani uchun agarchi mollarni ato qilurlar vali harjda roij emasdirlar bu kentlardan quyi domonida tog' bilan boron suvining oralig'ida ikki parcha hamvor dasht voqe bo'libdir birini kurrai toziyon derlar yana birini dashti shayx yozlar jikin tola o'ti bisyor yaxshi bo'lur atroq va aymoq yoz munda kelurlar bu domonada rangorangi har nav lola bo'lur bir qatla sanatdim o'ttiz ikki o'ttiz uch nav g'ayri mukarrar lola chiqdi bir nav lola bo'lurkim andin andak qizilgul idi kelur lolai gulbo'y der edik dashti shayxda bir parcha yerda bo'lur o'zga yerda bo'lmas yana ushbu domanada parvondan quyiroq sadbarg lola bo'lur ul ham bir porcha yerda g'urban tangisining chiqishida bo'lur bu ikki dashtning orasida bir kichikrak tog' tushibdir bu tog'dan bir parcha qum tushibdir tog' boshidan tubigacha hoja regeravon derlar yozlar kim naqora va duxul uni bu qumdan kelur yana kobul tavobi kentlaridir kobulning g'arbi janubida ulug' qorliq tog' tushibdir qori qorg'a yetar kam yil bo'lg'aykim qorg'a yetmag'ay kobulda yahdonlar yaxi tugansa bu tog'dan qor keltirib yahob qilib ichadilar Kobuldan uch shar'iy bo'lg'ay yana bomiyon tog'idir bu tog' berk tog' voqe bo'libdir harmand va sind va dug'oba qunduz va balxob suyi bu tog'dan chiqar kim bir kunda har to'rt daryo suvidan ichsa bo'lar bu kindlar aksar bu tog'ning domanasida voqe bo'libdir bog'da uzumi qalin bo'lur har jins mevasi ham bisyor bo'lur bu kentlar orasida istalif va istarg'ichcha kent yo'qdir ulug'bek mirzo bu kentlarni xuroson va samarqand der ekandir lamg'on ham bu kentlarning vatirasidir agarchi uzumi va mevasi ul kentlarcha bo'lmas vale havosining hech nisbati yo'qdir qorliq tog' lamg'on tog'idir istaliqcha kent ma'lum emas kim xeyli yerlarda bo'lg'ay ulug' rud kentning ichidan oqar rudning har ikki tarafi bog'otdir sabzaliq safoliqina bog'chalari bordir suvi sovuqdir yahobga hech ehtiyoj bo'lmas aksar sofdir bu kentda bog' kalon otliq ulug'bek mirzoning bir mag'sub bog'i bor edi man egalariga baho berib oldim bog'dan tashqari ulug' chinorlar bor chinorlarning tubi sabzaliq safoliq manzili edi bog'ning o'rtasidan bir tegirmon suvi hamisha joriydir bu ariq yoqasida chinorlar va daraxtlardir burun bu ariq egri va bukri va bisyoq edi men buyurdimki bu ariqni raja va siyoq bilan qildilar bisyor yaxshi yer bo'ldi bu kentlardan quyiroq dashtin bir guruh bir yarim guruh yuqori bog'a domanida tog'ning tubida chashma voqe bo'libdir hoja seyoron derlar bu chashmada va bu chashmaning atrofida uch nav daraxtlardir chashmaning o'rtasida qalin chinor daraxtlardir latif soyasi bordir chashmaning ikki tarafida tog' tubidagi pushtalarda qalin balut daraxtidir ushbu ikki parcha balutistondan o'zga kobulning g'arbiy tog'ida balut daraxti aslo bo'lmas chashmaning olida kim dash tarafi bo'lg'ay qalin arg'uvonzor voqe bo'libdir kim bu uch jins daraxt uch azizning karomatidir Seyyorong'a vachi tasmiya buni derlar bu chashmaning atrofini men sangkorlik qildirdim chashmani gach va soroja bila dahi dardah qildirdim bu chashmaning chor hadi siyohliq go'niyaliq taxti bo'ldi tamom arg'uvonzorga mushrif arg'uvon guli ochilg'on mahalda muncha yer ma'lum emaskim olamda bo'lg'ay sariq arg'uvoni ham bisyor bo'lur sariq arg'uvon bilan qizil arg'uvon domanida darham ochilur bu chashmaning g'arb janubiy tarafida bir daradan hamisha yarim tegirmon suvi joriydir bu suvni men ariq qazdirib dashti seyoronning g'arb janubiy tarafidagi pushtaning ustiga keltirib turdim pushtaning ustida ulug' gird sufa soldirdim sufaning girdida tamom tol daraxtlari ekildi xeyli yaxshi manzil bo'ldi bu sufadan yuqoriroq pushtaning yonida uzum bog'i soltirdi bu ariqning tarixi joyi xush topildi yana lahugar tumanidir ulug' kenti charxdir hazrati mullo yaqub bu charxdindir mullozodai mulla usmon ham charxiydir sijovan va lohugar kentlaridindir hoji ahmad va hoji yunus bu dindurlar sharqning bog'oti qalindur lahugarning o'zga kentlarda bog' bo'lmas afg'onshol eldir kobulda bu lafz shoidir g'olibo afg'on shiordir kim afg'onshol dedilar yana bir g'azni viloyatidir ba'zi tuman ham derlar sabutegin birla sulton mahmudning va avlodining poytaxti g'azni ekandir ba'zi g'aznin ham bitibdirlar sulton shahobiddin g'uriyning ham poytaxti bu ekandir bu sulton shahobiddinni tabaqoti nosiriyda va ba'zi hind tarixida muiziddin bitibdirlar uchinchi iqlimdindir zobul ham derlar zobuliston bu viloyatdan iboratdir ba'zi kandahorni ham zobuliston dohili tutib turlar kobuldan g'arbga boqa 14 yig'och yo'ldir bu yo'lni borlar tong boshida g'aznidan tebrab ikki namoz orasi va namozi digar kobulga borilibdir odinapur kim 13 yog'och yo'ldir yo'lining yomonligidan hargiz bir kunda kelilgan emas muhaqqar viloyatdir rudi to'rt besh tegirmon suvi bo'lg'ay g'azlinning shahri yana to'rt besh kenti ushbu suv bilan ma'murdir yana uch to'rt kenti koriz bilan ma'murdir kobul uzumidan g'azni uzumi yaxshiroq bo'lur qovuni ham kobul qovunidan ortiqroqdir olmasa ham yaxshi bo'lur hindistonga eltadilar ekini bisyor purmashaqqatdir har miqdor yer kim ekarlar yuziga tamom yangi tufroq har yili kiyururlar vale kobul ekinidan muning ekinining hosili ortiqroqdir ro'yan ekarlar tamom hindistonga borur bu elning yaxshi mahsuli ro'yandir sahro nishini hazora va afg'ondir kobulga boqa g'azni hamisha arzonliqdir eli hanafiy mazhabliq pokiza e'tiqodli musulmon eldir semahador eli xeyli bordir ahli va ayollari bisyor mahfuz va masturdir mullo abdurahmon g'azniyning akobiridan edi donishmand kishi edi hamisha dars aytur edi bisyor mutaddayin va muttaqiy va parhezgor kishi edi nosir mirzo o'lgan yili olamdan naql qildi sulton mahmudning qabri g'aznining kim sulton qabri anda uchun ravza deyiladi g'aznining yaxshi uzumi ravzadindir avlodi sulton masud bilan sulton ibrohimning qabri ham g'aznidadir mo'tabarrak mazorot g'aznida bisyordir kobul va g'azni olg'on yili kim ko'hat va bannu va dasht va afg'onistonni chopib g'alaba qatl qilib duki bilan o'tib obi istodaning yoni bilan g'azniga keldim dedilarkim g'aznining kentlarida bir mozor bordirkim salovat aytg'och qabr mutaharrik bo'lur borib mulohaza qilindi qabrning tebrangani maxsus bo'ldi so'ngra ma'lum bo'ldiki mujovirlarning tazviri ekandir qabrning ustiga bir julya yasab turdilar har zamon julyaga tegadurlar julya tebrangach qabr tebrangandek maxsus bo'ladir nechuk kun kemaga kirmagan el kemaga kirgach sohil mutaharrik maxsus bo'lur buyurdimki mujovirlar julyadan yiroq turdilar bir necha salovat aytdilar qabrda harakati maxsus bo'lmadi buyurdimki jur'ani buzib qabrning ustiga gunbas qildilar mujovirlarni bu harakatdan tahdid bilan man qilindi asru muhakkar yerdir podshohlar kim hindiston va xuroson alarning taxti zabtida ekandir bovujudi xurosonot nechuk mundoq muhakkar yerni poytaxt qildilar ekin hamisha taajjub qilidur Sultan mahmud zamonida 3-4 band bor ekandir bir band ushbu g'azni suyida g'aznidan shimol sari 3 yug'och suv yuqori sultan bir ulug' banda solibdir bu bandaning balandligi 40-50 qara bo'lg'ay uzunligi taxminan 300 qara bo'lg'ay suvni anda zaxira qilib baqadir ehtiyoj ekinga suv ocharlar ekandir aloviddin jahonso'z g'uriy bu viloyatga musallit bo'lganda bu bandni buzib turib va sultonning avlodining bisyor maqobirini kuydirib tur g'azni shahrini buzib tur va kuydirib tur elni talab tur o'ldirib tur qatl va buzuqlikdan daqiqai nomari qo'ymabdir andin beri bu band buzuqdir hindistonni fath qilgan yil bu bandni yasamoq uchun hoji kalondan yarmoq yuborildi tengri inoyatidan umid borkim bu band obod bo'lg'ay yana bir band sehandur g'aznining sharqida bu ham g'aznidan ikki uch yog'och bo'lg'ay bu ham muddatlardir xarobdir obodon qilur qobiliyati ham yo'qdir yana bir sarideh bandidir bu band ma'murdir kitoblarda bitib turlar kim g'aznida bir chashma bordir kim agar najosat va qozorutni bu chashmaga solsalar o'shul zamon to'lg'oq va to'fon va yog'in va chopqun bo'lur yana bir tarixda ko'rilib turkim royi hind sabutegindni g'aznida muzohira qilganda sabutegin buyurarkim bu chashmaga najosat bilan qozorat solurlar to'lg'oq va to'fon va yog'in va chopqin bo'lur bu hiyla bilan ul g'animni daf qilur men g'aznida har necha tajassus qildim bu chashmadan hech kim nishon bermadi bu viloyatlarda g'azni va xorazm sovuqlik bilan mashhurdir nechuk kun iroqayn va ozarbayjonda sultoniya bilan tabriz sovuqlik bilan shuhrati bor yana bir zurmat tumanidir kobulning janubidir g'aznining sharqi janubi kobuldan 12-13 yig'och va g'aznidan 7-8 yig'och bo'lgan 8 kentdir dorug'anishin yeri gardizdir gardiz qo'rg'onining ichida aksar setabaqa va chortabaqa uylardir gardiz holi as istehkomi emasdir nosir mirzo bilan yog'iqib mirzoga xeyli tashvish berdi zurmat eli afg'on shol eldir ekin va ziroat qilurlar daraxt va bog' va bog'ot bo'lmas bu tumanning janubida tog'dir barkiston tog'i derlar bu tog'ning domanasida murtafe yerda chashma chiqibdir shayx muhammad musulmonning qabri bu yerdadir yana bir farmul tumanidir muhaqqar yeridir olmasi yomon bo'lmas multon va hindistonga eltadilar hindistonda afg'on zamonida rioya topgan shayx muhammad musulmonning avlodi shayxzodalar farmuldindirlar yana bir bangash tumanidir girdo girdi tamom quttioti tariq afg'oniydir misli hugiyoniy va xirilcha va to'riy valandar bu yoqada tushibdir bu jihatlardan xotirxo mol bermaslar manga ham ulug' ishlar orog'a tushdi misli kandahor va balq va badaxshon va hindiston fathi bu sabablardan bangashning zabtiga fursat bo'lmadi tengri rost keltirib fursat topgach bangashning quttiot tariqi bilan zabtiga mutayindirmen kobul bulokotidan bir bo'lak alasoy bulokidir nijrovdan ikki uch shar'iy bo'lg'ay sharq sari nijrov tarafidan tup tuz kelur ko'ra degan yerga yetgach o'q alasoy sari kichikroq ko'tal inar bu taraf garmser bilan sarsel orasida fosila ko'ra ko'talidir ushbu ko'ra ko'talida erta yozlar qushlarning guzaridir nijro tavobeydin pichqon eli bu ko'taldan qalin qush tutarlar ko'talning chiqishida har yerda toshdan panohlar yasab turdilar qush tutar kishilar bu panohlarda o'ltirib to'rning bir uchini besh olti qara yiroqroq berkiturlar to'rning bir tarafini yerda toshqa bostirurlar yana bir tarafida to'rning yarmig'acha uch to'rt qari yig'och bog'larlar yig'ochning bir uchi panohda o'ltirgan kishining ilgidadir yasag'on panohning tushkularidan muntazirdir qushlar yovuq kelgach o'q to'rni ko'tarurlar qushlar o'zi o'q to'rga kirar bu tadbir bilan g'alaba qush tutadilar andoq mubolag'a qilurlar kim gohi andoq qalin qush tutarlar kim bo'g'izlariga fursat bo'lmas ul viloyatda alasoy anori mashhurdir agarchi a'lo anor emas vali ul viloyatda alasoy anoridan yaxshiroq anor bo'lmas uning anorlarini tamom hindistonga eltadilar uzuba ham yomon bo'lmas nijrov chog'irlaridan alasoy chog'irlari tunroq va xushrangroqdir yana bir badrov bo'likidir alasoyning yonidadir Munda meva bo'lmas. Korandasi kofirdir, oshliq olurlar. Nechuk kim Xuroson va Samarqandda atroq va aymoq sahronishindir. Bu viloyatning sahronishini Hazora va Afxondir. Hazoralardan kullirog'i Sultan Masudiy Hazoradir. Afg'onlardan kullirog'i Mahmand Afg'onidir. Kobulning jam'ini viloyat va tamg'o va sahronishini bilan sakkiz lak shohruhiy jam qildilar o'n to'qqizinchi trek kobul viloyatining sharq tarafidagi tog'lar ikki turlikdir g'arb tarafidagi tog'lar ikki turlikdir andarob va xos va badaxshonning tog'lari tamom archaliq qalin chashmaliq yumshoq pushtaliq tog'lardir o'ti tog'ining va pushtasining va julgasining birdek bo'lur va xo'p bo'lur aksar butaka o'ti bo'lur otga bisyor sozvor o'tdir andijon viloyatida bu o'tni butka o'ti derlar vajhi tasmiyasi ma'lum emas erdi bu viloyatlarda ma'lum bo'ldi bu o't buta buta chiqar uchun butaka derlar emish hisor va hatlon va samarqand va farg'ona va mo'g'ulistonning yayloqlari tamom ushbu vaziylik yayloqlardir agarchi farg'ona bilan mo'g'ulistonning yayloqlarining bu yayloqlarga hech nisbati yo'qdir vali bir yo'sinliq tog'lar va yayloqlardir yana bir nijrov va lamg'onot va bajur va savod tog'lari qalin nojo va chulg'o'za va balut va zaytun va hanjaklik tog'lardir o'ti bu tog'larning o'tidek emasdir qalin bo'lur va baland bo'lur vale befoyda o'tdir ot bilan qo'yga sazovor emasdir agarchi u tog'larcha baland emasdir ko'zga haqir ko'rinur vale g'arib berk tog'lardir hamvor hamvor pushtalar ko'rinur vale tamom pushtasi va tog'i yirik toshliq pushta va tog'dir har yerdan ot bilan yurib bo'lmas bu tog'larda hindiston qushlari hindiston jonivorlari bisyordir misl to'ti va shorak va tovus va lucha va maymun va nilago va ko'tahboy balki bu mazkur bo'lgan jonivorlardan dag'i o'zga o'zga jins qushlar va jonivor bo'lurkim hindistonda dag'i andoq jonivorlarni eshitilmaydir g'arb tarafidagi tog'lar darai zindon va darai sof va garzavon va g'arjiston tog'lari bir yo'sinliq tog'lardir o'tlog'i aksar julgalarda bo'lur u tog'lardek tog'i va pushtasi yakdas o't bo'lmas andoq qalin yig'ochi va archasi ham yo'qdir vale o'ti otqa va qo'yga sozvordir bu tog'larning usti tamom ot chopqudek hamvordir ekinlari tamom anda bo'lur bu tog'larning kiyigi qalin bo'lur takoblari berk daralardir aksar yerlari yakandozdir har yerdan tushib bo'lmas bu ajabdir jami tog'larning berk yerlari balandiylar bo'lsa bu tog'larning bek yerlari pastiylarda voqe bo'libdir g'o'r va gazu va hazora tog'lari ham bu yo'sinliq tog'lardir o'tlog'i julgasida bo'lur tog'larida yig'ochi ham kamdir archa yig'ochi xud yo'qdir o'ti otqa va qo'yga sozvordir kiyigi qalin bo'lur mazkur bo'lg'on tog'larning berk yerlari quyilarda bo'lur bu tog'lar andoq emasdir yana hoji ismoil va dasht duki va afg'oniston tog'lari bir yo'sinliq tog'lardir past past o'ti oz suvi tanqis yog'ochsiz badnamoy yaramas tog'lardir tog'lari ellariga munosib tushibdir kun teng bo'lmaguncha tush bo'lmas debdirlar olamda mundoq yaramas vazlik tog'lar kam bo'lg'ay kobulning agarchi qish qori ulug' tushar vale yaxshi o'tinlari bordir va yovuqdir bir kunda borib keltursa bo'lur o'tinlari xanjak va balut va bodomcha va qarqanidir bularning yaxshirog'i xanjakdir yorug' kuyar tutunining yaxshi idi bo'lur cho'g'i ham g'alaba turar o'li ham kuyar balut ham yaxshi o'tindir agarchi teraroq kuyar vale tobliq kuyar cho'g'i qalin turar balut yig'ochida yana bir ajab xosiyatdir sabzbarlik shoxlariga o't qo'ysalar g'arib sharfa bila kuyar oyog'idan boshig'acha sharfa bila bir zamonda kuyar bu yog'ochning kuymagi xeyli yaxshi tafarrujdir bodomcha borchadan ko'proq va shoyiroqdir cho'g'i turmas qarqand paspas tikanlar bo'lur o'li qurug'i teng kuyar tamom g'azni elining o'tini budur kobul viloyati tog' oralarida voqe bo'libdir yurunchqa pallaridek tog'lar tushibdir oralari tuzdir jilg'alar voqe bo'libdir aksar kentlarda obodonliklari bu oraliqdadir kiyigi va ovi ozroqdir kuz va yoz fasllarida qizil kiyik kim orqor g'alcha bo'lg'ay qishloqqa yayloqqa o'tarda muayyan tutqovullari bordir qushluq va itlik yigitlar borib tutqovulni saqlab kiyik oldirurlar qurt qobil va surxob tarafi quloni ham bo'lur oq kiyik xud aslo yo'qdir g'aznining oq kiyigi va quloni bo'lur g'aznining oq kiygicha semiz kiyik kam yerda bo'lg'ay yozlar kobul qishlog'i qalindir aksar qushining guzari boron yoqasidir ne uchunki sharqiy tog'lardir g'arb tarafi ham tog'lardir ushbu yerning to'g'risinda kim boron yoqasi bo'lg'ay bir ulug' hindukush ko'talidir va bas o'zga ko'tali yo'qdir bu jihatdan tamom qushlar muning bilan o'tarlar agar yel bo'lsa yo hindikush ko'tali ustida andak bulut bo'lsa qushlar o'ta olmas tamom boron tuzog'a tushar bu mahal ul navohidagi ellar qalin qush olurlar boron yoqasida qishning oxirlarida o'rdak qalin kelur bisyor semiz bo'lur andin so'ngra turna va qarqara ulug' qushlar qalin va behad bo'lur boron yoqasida turnaga tanob otib tanob bila qalin tutarlar uqor va qarqara va qutonni ham tanob bila qalin tutarlar bu nav qush tutmoq g'ayri mukarrardir tutmoqning kayfiyati bu turlikdirkim bir gaz otimi inichka tanob esharlar bu tanobning bir uchida gazni berkiturlar yana bir uchida shoxtun bildurga yasab bu bildirgani berkuturlar yana bir bilakcha yog'ochdir uzunligi bir qarish bo'lg'ay gaz tarafidan bu tanobni bu yog'ochga tugaguncha chirmadilar tanob tugagandan so'ng buldirgani berkiturlar andan so'ng bilakcha yog'ochni tanob ichidan chiqarurlar tanob chirmoqliq qovoq o'q turur bildirgani ilikka solib keladurgan qushni oli sari gazni otarlar qushning qanotiga yo bo'yniga tusha chirmashib qush yiqilur tamom baron eli bu tariq bilan qalin qush tutarlar vale qush tutmoqning xeyli mashaqqati bor yomg'irli va qorong'u kechalari kerak bu kechalarda bu qushlar sibo va tarandalar jihatdan tong otguncha tinmaslar va muttasil ucharlar va past ucharlar qorong'u kechalarda qushlarning yo'li oqar suvdir qorong'uda oqarib ko'rinur qo'rqinchdan suv yuqori suv quyi tong otguncha borurlar va kelurlar tanobni bu mahalda otarlar men bir qatla kecha tanob otdim tanob uzildi qush ham topilmadi tonglasig'a qushni uzilg'an tanob bilan topib keltirdilar bu tarix bilan baron eli qalin uqor tutadilar soch o'tag'asi uqordin bo'lur iroqqa va xurosonga kobuldan bir matoyi kim borur soch o'tag'asidir yana jami sayyod qullardir ikki yuz uch yuz uylik bo'lg'aylar temurbek avloddan birisi bu qullarni mo'lton navohizdan ko'chirib kelgandir ishlari kuchlari qush tutmoqdir qo'llar yasab qalin milvohlar tikib ko'l o'rtasida to'r qo'yib har jins qush tutadilar ne yolg'iz sayyod qush tutar baron o'ltirishliq ellar tanob otib tuzoq qo'yib har tadbir bilan qalin qush va har anvoy qushlar tutadilar ushbu mavsumda boron suvida baliqning guzari bo'lur to'r bila yana jah bog'lab qalin baliq tutadilar yana kuz mahallarida kim qulon quyrug'i degan o't chiqib kamolga yetib gul qilib dona bog'lar bu qulon quyrug'idan o'n o'n ikki pushtivora yana ko'k shiboqdan yigirma o'ttiz pushtivora suv boshiga keltirib yanchib suvga solurlar solg'on zamon o'q suvga kirib mast bo'lg'on baliqni tuta kirishurlar quyroq bir munosib yerda jah bog'larlar jag bog'lamoq andoqdir kim tol xunchalaridan barmoqcha barmoqcha xunchalarni chig'dek to'qirlar bu chig'ni suvning to'kilur yerida kovak qo'yib atrofiga tosh qalarlar andoq kim suv bu chiqqa sharillab tushgay tushgan bila quyi o'q borg'ay va suv quyi borur baliq chig'ning ustida qolur mast bo'lgan baliqni yuqoridan tuta tuta kelurlar bu jahdda qalin tutarlar gulbahor suyida parvon suyida istalib suyida bu tariqa bilan tutadilar yana qish lamg'onotda g'arib tavr baliq tutadilar suv to'kilur yellarda uy o'rnicha uy o'rnicha yerni chuqurroq qilib o'choq poyasidek toshlarni bu chuqurlarda qo'yib ustiga tosh qaladilar bu yerga suv qo'yidin bir eshik qo'yadilar toshni andoq qalarlarkim ushbu bir eshikdan o'zga hech yerdan baliq kirib chiqa olmas bu qalag'on toshning ustidan suv oqar mohiyona amali qilurlar qishlar har qachon baliq kerak bo'lsa bu chuqurlarning birini ochib qirq ellik baliqni bir zamonda keltirurlar bu tariq ocharlar kim ul chuqurni muayyan belgulik yerda qilurlar ul chuqurning bir eshigidan boshqa tamom atrofiga gurunch pilali qo'yib ustiga tosh qo'yarlar eshigiga chiqdek nima to'qib ikki boshini bir yerga qatib bog'larlar yana buning ichida yana bir nima chiqdek to'qib berkiturlar andoh kim og'zi bu chiq bilan barobar bo'lg'ay uzunligi burungi chiqning yarmicha bo'lg'ay ichkariga og'zini tor qilurlar bu ichkarigi chiqning ichkariga og'zidan kim kirar ulug' chiqning ichiga kirar ulug' chiqning quyug'i og'zini andoq qilib kim baliq chiqa olmas ichkarigi chiqning quyug'i ichkarigi og'zini andoq qilib turlar yuqorig'i og'zidan baliq kim kirar ichkariga og'zidan bir bir o'tar bu ichkariga og'izning yig'ochlarining uchini bir qilib turdilar bu og'izdan o'tib ulug' chig'ning ichiga kim kirar chiqar og'zini xud berkitib turdilar baliq chiqa olmas yonsa bu kichik chig'ning ichkariga og'zining tishlar jihatidan o'ta olmas bu chig'ni ul qo'yg'on eshikka kim berkiturlar mohixonaning ustini ocharlar girdo girdo xud gurunch pilali bilan mazbutdir har ne ilikki kelsa bu chuqurda tutarlar har baliq kim qochsa eshik xud bir o'qdir o'shil mazkur bo'lgan chiqqa tushar anda tutarlar bu nav baliq tutmoq o'zga yerda ko'rilgan emas kobul olg'ondan bir necha kun so'ng muqim qandahor sariga ruxsat tiladi chun ahd va shart bilan kelib edi tamom kishi qora va raxt va matoyi bilan solim va salomat ota og'asi sari ruxsat berildi muqimga ruxsat bergandan so'ng kobul viloyatini mirzolarga va tamom mehmon beklarga o'q taqsim qilindi g'aznini tavobeyi va lavohiqi bilan jahongir mirzoga berildi mingnahor tumanini va mindrovir va daray nur va kunru nurgul va jig'an saroyni nosir mirzoga berildi o'zim bila qazoqliklarda bila bo'lib kelgan beklarga va yigitlarga balsig'a kent va yatuldek berildi viloyat xud hech berilmadi yolg'iz bu emas har qachon kim tengri taolo davlati berdi mehmon va g'arib beklarni va yigitlarni boyrilardan va andijoniylardan ortiqroq va yaxshiroq ko'rdim bovujud ajab edir kim hamisha el meni g'aybat qilurlar kim boyiriddin va andijoniydin o'zgani rioyat qilmas masal borkim dushman ne demas tushga ne kirmas darvozai shahro tavon bas natvon dahani muxolifon bas ya'ni shahar darvozasini yopib bo'ladiyu dushman og'zini yopib bo'lmaydi chun samarqand va hisor va qunduzdin qalin el va ulus kobul viloyatiga kelib edilar maslahat andoq ko'rildikim kobul muhaqqar yerdir sayfiydir qalamiy emas borcha elga yormoq qut yetkurib bo'lmas bu el va ulusning ko'chalariga biror nima oshliq berib cherik va chopqunga otlanurg'ay so'z bunga qaror topib kobul va g'azni viloyat va tavobega o'ttiz ming xorvor oshliq tahmil bo'ldi kobulning daromad va hosilini bilmay mundoq kulli tahmil bo'lgani uchun viloyat xeyli xarob bo'ldi ushbu mahallarda boburiy xatni ixtiro qildim sulton masudiy hazarasiga qalin qo'y va ot solildi tahsildorlar yuborildi necha kundan so'ng tahsildorlardan xabar keldikim hazoralar molni bermay sarkashlik maqomidadurlar mundan burunroq ham necha navbat gardiz va g'azni yo'llarini urib edilar bu jihatlardan sulton masudiy hazorani chopa otlanildi maydon yo'li bilan kelib neh ko'talidan tunlab o'tib farz vaqtida chatuv navohisida hazoralarni chopildi xotirxoh chopilmadi andin so'ng suroh yo'li bilan yonib jahongir mirzog'a g'azniga ruxsat berildi kobulg'a tushganda daryoxonning o'g'li yor husayn bahra tarafidan qulluqqa keldi necha kundan so'ng cherik tarhini solib yer suv bilur kishilarni charlab atrof va javonibni tahqiq qilindi ba'zi dashni dedilar ba'zi bangashni munosib ko'rdilar ba'zi hindistonni maslahat ko'rdilar kengash hindiston yurishiga qaror topdi shabon oyida oftob dal burjida edikim kobuldin hindiston azimati bilan otlanildi bodom chashma jigdalik yo'li bilan ora olti qo'nib odinapur kelindi garmser viloyatlarini va hindiston navohisini hargiz ko'rilgan emas erdi mingnahorga yetgach o'zga olamiy nazarga keldi giyohlar o'zgacha va yog'ochlar o'zgacha va vahush o'zgacha va tuyur o'zgacha el va ulusining roh va rasmi o'zgacha hayrati bo'ldi voqe joyi hayratdir nosir mirzo kim ilgarrak viloyatiga kelib edi odinapurda kelib mulozimat qildi ul yuzdin kelgan aymoq va ahshom qishloq maslahatiga tamom ko'chib lamg'onot kelib edilar alarning cheriklarini va keyin qolgan cheriklarni bir ikki kun ul navohiyda turib o'zimizga qo'shib joyi shohidin o'tib quyi qo'sh gumbazga tushildi nosir mirzo navkar savdarg'a viloyatdan biror nima yetkurib ikki uch kun keyinrakdan kelay deb qo'sh gumbazdan ruxsat tilab qoldi qo'sh gumbazdan ko'chib garim chashmaga tushganda kokiyoniyning ulug'laridan pihikim karvoni bilan ekandir turdilar yo'l ayir maslahati jihatidan pihini ham hamroh qilindi bir ikki ko'ch bilan haybardan o'tib jomg'a tushildi go'rak taraning ta'rifin eshitilib edi jo'gilarning va hindularning bir ma'badi bu emish yiroq yerlardan kelib ko'rakatrida soch va soqol qirqar emishlar jomg'a tushgach bikromni sayr qila otlandim ulug' bir yig'ochni ko'rib bikromning navohisini sayr qildim boshchi malik busaid kamariy edi har necha go'raktarini so'rdik aytmadi yonib o'rdug'a yovuq yetganda hoja muhammad aminga aytdurkim ko'rakatri bikromning qoshida edi tor g'or va muxotara yer uchun aytmadim hoja filhol habosat qilib aning deganini aytdi kun kech bo'lib edi va yo'l ham yiroq edi bora olmadik bu yurtda sind suyi kecharni va qaysari mutavajjuh bo'lurni mashvarat qilindi boqi chag'oniyoniy arzga yetkurdikim suv kechmay ushbu yerdan ora qo'nib ko'hat otliq yerga borsa bo'lur emishkim qalin jamiyatlik va molliq ellar emish bir necha kobuliyni keltirdimki o'zini so'ziga muvofiq so'zlar arzga yetkurdilar bu yerlarni hargiz eshitilgan emas erdi ulug' ixtiyor kishi ko'hat sarana maslahat ko'rib o'zining muddaosining isbotiga necha tonu ham o'tkardi esa suv o'tmakni va hindiston azimatni fas qilib jomdin ko'chib bora suvini o'tib muhammadbeh dovoniga yo'g'roq kelib tushildi ul mahalda kokiyoniy afg'oni parshovarda edi cherik vahmiddin bu tog' domonalarga tortib edilar kokiyoniyning ulug'laridan hisrav kokiyoniy bu yurtga kelib mulozamat qildi ana ham pexiy bilan yo'l ayirmaslikda jihatni hamroh qildi bu yurtdan yarim kecha ko'chib kun chiqa muhammad pexni o'tib choshgohda ko'hatni chopildi qalin gov va govmish tushdi afg'onlardan dag'i qalin asir tushdi asirni tamom ayirib ozod qilindi uylarda ochliq xud benihoyat edi chopqunchi sin daryosi yoqasig'acha chopib ora qo'nib kelib bizga qo'shildilar boqi chag'oniyoniy arzga yetirgandek nima cherik elga tushmadi boqibek bu saydin sharmandaroq bo'ldi kuhatda ikki qo'nib chopqunchini yig'ib qaysari yurur maslahatini kengashildi so'z bunga qaror topdikim bangash va bannu navohisidagi afg'onlarni chopib nahar yo'li bilan yo farmul yo'li bilan yonilg'ay yor husayn daryoxonning o'g'li kim kobulda kelib mulozamat qilib erdi istido qildi kim dilazok va yusuf zayi va kokoniyg'a farmonlar bo'lsa kim mening so'zimdan chiqmasalar sin suyining ur yuzida podshoh qilichini chopsan muddaosidek farmonlar berib ko'hatdan ruxsat berildi ko'hatdan ko'chib yuqori bangash sari hangu yo'li bilan mutavajjih bo'ldik ko'hat bilan hanguning orasida bir dara tushibdir ikki tarafi tog' yo'l bu dara bila borur ko'chib bu darag'a kirganda ko'hatning va ul navohiyning afg'onlari tamom yig'ilib daraning ikki tarafidagi tog' ustiga chiqib suron solib g'avg'o qila boshladilar malik bu said qamariy kim jami afg'onistonni yaxshi bilur edi bu yurishda boshchi ul edi arzg'a kim ilgarrak yo'lning rost tarafida parcha tog' tushibdir agar bu afg'onlar bu tog'dan ul toqqa o'tsalar boshqa tog'lar chirmab olsa bo'lur tengri rost keltirib bu afg'onlar erishib kelib ulush parcha toqqa chiqdilar bir pora yigitlarni yuborildiki filhol ikki tog'ning orasidagi gardanini olg'aylar o'zga cherik eliga farmon bo'ldikim ul yuzdin bu yuzdin tushliq tushidin yurib bu afg'onlarni jazosiga yetkurgaydilar. tushliq tushidin yurgan bilan urusha ham olmadilar bir zamonda yuz yuz ellik afg'onni chopqilab olib ba'zisini tirik aksarini boshini keltirdilar afg'onlar urushmoqdan ojiz bo'lsalar g'animlarning oldida o't tishlab kelur emish ya'ni men sening o'yingdurmen degan emish bu rasmni anda ko'rdik ojiz bo'lgan afg'onlar o't tishlab keldilar yigirmanchi trek tonglasi andin ko'chib hangoga tushildi bu navohidagi afg'onlar bir parcha tog'ni singir qildilar singir lafzini kobulga kelganda eshitildi bu el tog'ni berkitganini singir dedilar emish cherik eli yetgan bila o'q afg'onlarning singirini ushatib yuz ikki yuz mutamarrid afg'onlarning boshlarini kesib keltirdilar bunda ham kalla minora qo'porildi hangudin ko'chib ora qo'nib yuqori bangashning oyog'i til degan yerga tushildi bunda ham cherik eli bu girt va navohidagi afg'onlarni chopa borib edilar bu singirdan ba'zi chopqunchi yengilroq yonibdir mundin ko'chib yo'lsiz yurib orada bir qo'nib tonglasi bir tepadek enishdan inib uzun uzoq tangidan o'tib bonnug'a tushildi cherik eli va teva va ot bu inishda va tangida asru ko'p emgandilar tushgan o'lja o'ylar xud aksari qoldi omma yo'l o'ng qo'limizda bir ikki quruq ekandir bu yo'l otliq yo'li emas ekandir qo'ychi va cho'pon gohi gala va ramani bu yo'l va tangi bilan indirur uchun bu yo'lni go'spandliyor der emishlar yo'lni afg'on tili bilan liyor derlar boshchi malik busaid qamariy edi aksar cherigili yo'l chap tushganini malik busaiddan ko'rdilar bangash va nag'or tog'laridan o'tgach o'q bannu tup tuz yerda voqe bo'libdi shimoli bangash va nag'arning tog'laridir bangash rudi bannug'a chiqar bannu bu suv bilan ma'murdir janubi cho'pora va sin suyidir sharqi dinkut g'arbi dashkim bozor va tok ham derlar afg'on qaboilidan kuroniy kivi sur isohayl niyoziy bu viloyatni egallar bannog'a tushgach o'q xabar topildikim tuzdagi qaboili shimoldagi tog'larga singirlab tururlar cherikni jahong'ir mirzog'a boshlatib yuborildi kivini singiri ekandur borib bir zamonda olib on qilib qalin bosh kesib keltirdilar oq raxtin cherik eliga xeyli tushdi bannuda ham kalla minora qo'porildi bu singir olgandan so'ng kivining ulug'laridan shodixon otliq mulozimatga o't tishlab keldi asirlarni bag'ishladik ko'hatni chopganda mundoq muqarrar bo'lib edikim bangaj va bannu navohisdagi afg'onlarni chopib nag'ar yo'li bilan yo farmul yo'li bilan yonilg'ay bannuni chopgandan so'ng yer suvni bilir kishilar arzga yetkirdilar kim dasht yovuqdir eli ham jamiyatlik eldir yo'li ham yaxshidir farmulg'a chiqa so'zni dashtdan chopib ul yo'l bilan chiqarg'a qo'yib tonglasi andin ko'chib ushbu rudning yoqasida iso isoxaylning kentiga tushildi isoxayl xabar topib cho'para tog'larga o'zlarini tortib iso isoxaylning kentidan ko'chib cho'para tog'larning damonasiga tushildi chopqunchi tog'larga borib isohaylning bir singirini ushatib qo'y va gala va raq keltirdilar ushbu ahshom isohayl afg'onlari shabihun keltirdi u yurishda bisyor ehtiyot qililur edi hech ish qila olmadilar mundoq ehtiyot qililur edikim burong'or javong'or g'ul irovul har qaysi bo'dallik bo'dalida tushib har qo'l o'z tushidan yaroqlanib yayoq o'rduvining girdig'a chodirlardan bir o'q otimi yiroqroq chiqib kecha o'shanda o'q bo'lurlar edi har kecha bu dastur bilan tamom cherik elini chiqarilur edi ichkilardan uch to'rti mash'al bilan har axshom navbat bilan evrilur edilar men ham biror navbat evrilur edim chiqmag'on kishining burnini teshib cherikdan evritur erdik Burong'or Jahongir Mirzo, yon Shirim Tag'oyi, Said Husayn Akbar va yana ba'zi beklar edi. Juvong'or Mirzoxon, Abdurazzoq Mirzo, Qosimbek va yana ba'zi beklar edi. G'ulda ulug' beklardan kishi yo'q edi. Tamom ichki beklar edi. Irovulda Said Qosim eshik og'a bobo o'g'li, Alloquli Beran va yana ba'zi beklar edi. cherikni olti bo'lak qilinib edi har bo'lakka bir kecha kunduz chog'dovulluq navbati edi ul domanidan ko'chib g'arqqa boqa yurib dasht bila bannuning orasida bir suvsiz ko'lda tushildi cherik eli soyni qazib o'zlari va gala qoralarga suv oldilar bu soydan bir qara bir yarim qari qazsa suv chiqar edi ne yolg'iz bu soydin mundoq suv chiqar hindistonning jami rudlarining bu xosiyati bor bir yarim qari qazsa albatta suv chiqar ajab qodir edi hindistonda kim daryolardan o'zga oqar suv bo'lmas rudlari mundoq suvga yovuq voqe bo'libdir ushbu quruq rubdin sahar ko'chib namozi degar dashning kentlariga charida otliq cherik eli yetishdi chopqunchi bir necha kentni chopib gala va raxt va savdo otlari keltirdilar bu oqshom tonggacha tonglasi tushgacha keyin qolgan yuklik gala va teva yayoq yalang kela qoldi bu kuni kun munda turildi chopqunchi borib dashtning kentlaridan qalin o'y va qo'y keltirdilar afg'onlarning savdogarlarini yo'liqtirib qalin oq raq va aqoqir va qand va nabot tutchoq otlar va savdo otlari keltirdilar Xoja xizr nuhoniy kim afg'onlar orasida mashhur va mo'tabar savdogarlardan edi hindu mo'g'ul tushirib boshini kesib keltirdi sherim tog'oyi chopqunchining keyinicha borib edi bir yayoq afg'on shirim tag'oyi bilan ro'baro bo'lib shirim tag'oyining shahodat barmog'ini tushira chopdi tong lasqaga ko'chib dashtning kentlarining orasida yovuqroq tushildi andin ko'chib go'mal suyu yoqasiga tushildi dashtdan g'arbiy tarafi ikki yo'l chiqar emish biri sangso'roq so'roq yo'li kim barkdan o'tib farmul kelur yana bir go'mal rudini yoqalab barka yetmay bu ham farmul kelur go'mal yo'lini ba'zi xushladilar dashta ekanda ikki uch kun payopay yomg'irlar yog'di go'mal rudi xiyla ulg'ayib edi andoh kim tashvish bilan guzar topib o'tdik yo'l bilur kishilar arz qildilarkim go'mal yo'lida bu rudni necha qatla kechmak kerak agar suv mundoq ulug' bo'lsa mushkuldir bu yo'lda ham taraddud bo'ldi hanuz so'zni bir yerga qo'yilmaydir erdi tonglasi tabli ko'ch choldirib ot ustida o'q so'zlashib qaysi yo'l bilan yururni qaror berur xayolda edim idi fitr edi men id g'usliga mashg'ul bo'ldim jahongir mirzo va beklar so'zlashib turdilar ba'zilar deb turdilar kim dashning g'arbiy tog'ini kim ko'hu mehtar sulaymon dedilar ushbu tog' dash bilan do'kinning orasida tushib tur tumshug'idin ebrulsa yo'l tuzdir agarchi bir ikki ko'ch tafovut qilur roylari munga qaror topib tumshuq yo'liga bo'lib turlar g'usldan forig' bo'lguncha cherik eli tamom tumshuq yo'liga tuz olib aksar go'mal rudidan ham kechib turdilar chun ko'rilgan yo'llar emas edi yo'lning yiroq yovug'ini bilmay arojif so'z bilan bu yo'lga kirdik id namozini go'mal rudining yoqasida o'taldi navro'z ul idga yovuq kelib erdi tafovut bir ikki kun edi ul taqrib bilan bu g'azalni aytib edim yangi oy yor yuzi birla ko'rib elshod bayramlar manga yuzi qoshingdin ayru bayram oyida g'amlar yuzi navro'zi vasli idini bobur g'animat tut kim undan yaxshi bo'lmas bo'lsa yuz navro'z bayramlar gumal rudini o'tib janub sari boqa tog' domonasi bilan yurdik bir ikki quruq borilib edikim qoni tutilg'on bir necha afg'on tog' etagidagi pushtlarda paydo bo'ldilar jilavrez ul sari mutavajjih bo'ldik aksari qochdilar ba'zi jahl qilib domanadagi ushoq tog'larda va kamarlarda berkindilar bir afg'on bir parcha tog'ni ustida turib edi g'olibo nari yoni uchma edi ketar yeri ham yo'q edi sultonquli chanoq jibaliq chiqib chapqulob oldi mening qoshimda bir qilg'on ishi ushbu edi ushbu ishi sababi rioyati va taraqqiysi bo'ldi yana bir kamarda qutlug' qatam bir afg'on bilan chopqulashib tutoqlashib o'n o'n ikki qari yerdan bila o'q uchdilar boshini kesib keltirdi yana bir tog'ning ustida kepa bir afg'on bilan dastu giribon bo'lib tog' ustida tog'ning yarmisigacha yumalanib keldilar aning ham boshini keltirdi bu afg'onlarni dag'i asiri xeyli tushib edi tamom ozod qilindi dashtin ko'chib mehtar sulaymon tog'ini domonalab janub sari boqa yurib uch orada qo'nib sind suyining yoqasidagi multon tavobe kentlaridan bila degan qasabachag'a yetishildi eli kemalarga kirib suv o'tdilar ba'zi o'zlarini suvga solib o'tdilar ushbu kent to'g'risida bir orol bor edi keyin qolgan ellar orolda ko'rindilar aksar cherik eli ot va yaroq bilan o'zlarini solib o'tdilar bir necha kishi suvga bordi mening navkarlarimdan bir qul ahmad orug' edi bir mehtar farros edi jahongir mirzo navkarlaridan biri qaytmas turkman edi bu orolda ba'zi raxt va parpoldek nimalar cherik eliga tushdi bu navohiyning eli kemalar bilan tamom sin suvining ul yuziga o'tdilar ushbu orol to'g'risidan o'tganlar bir porasi suvning ulug'lig'iga e'timod qilib qilichlar iliklariga olib shamshirbozlik qilib tikka qila boshladilar orolga o'tganlardan qul boyazid bakovul yolg'iz yalang'och ot bilan alarning muqobalasidan o'zini suvga oldi orolning u yuzdagi suv ikki uch hissa bo'lg'ay edi bu yuzdagi suv bir hissa ot uzdirib ul yuzdagilarning muqobalasida bir o'q otim yerda poy oqqa chiqdi suv otning kaptolida bo'lg'ay edi bir sut pishimig'i yovuq darang qildi g'olibo hamlani tuzdi ekan keyindan hech kim ko'mak kelmadi va ko'mak kelur ehtimoli ham yo'q derdi o'shandan bularning ustiga ildam yurdi bir ikki o'q otdilar bo'ldira olmadilar qocha berdilar yolg'iz yaydoq ot bilan ko'maksiz sin suyidek daryoni uzdirib kechib g'animlarni qochirib yerlarini oldi mahkam mardona ish qildi yog'iyni qochirg'ondan so'ngra cherik eli o'tib raxt va gala qora o'lcha keltirdilar agarchi mundan burun ham xizmatidan va mardonoqlaridan kim necha navbat zohir bo'lib edi rioyati va shafqati maqomida bo'lib bovurchilik martabasidan xossa bakovulluq martabasiga yetkirib edim bu ishdan xud aning borasida kulli inoyat va tarbiyat maqomida bo'ldim va kulli inoyat va tarbiyat ham qildim nechuk kim mazkur bo'lg'usidir voqe inoyat va tarbiyat arzandasi ham bor edi yana ikki ko'ch sin suyini yoqalab suv quyug'a boqa ko'childi cherik eli chopqin chopa chopa otlarni xarob qildilar moli ham arzandayi chopqin emas tamom uydir dashtda xud qo'y va ba'zi yerda raxtdek nimalar ham cherik eliga tushar edi dashtdan o'tgach uydan o'zga nima yo'q edi sen suvi yoqasidagi ko'chalarda xuddi andoq bo'ldikim bir qulluqchi uch to'rt yuz uy keltirur edi kun keltirur edilar ko'pligidan har ko'chda yana o'shandoq qolur edi uch ko'ch sin yoqasi bilan o'q keldik uch ko'chdan so'ng pir koni mozori to'g'risidan sin daryosidan ayrilib pir koni mozoriga kelib tushdik cherik elidan ba'zi mozorning mujovirlariga mazohim bo'lgani uchun birini siyosat uchun pora pora qildirdim bu mozor hindistonda bisyor mo'tabar mozordir mehtar sulaymon tog'ining payvasti tog'larining domanasida voqe bo'lib turib bu mozorni ko'chib ko'tal ustida tushildi andin ko'chib dukki viloyatiga taalluq rutqa tushildi ul yurtdan ko'chganda shohbek navkari fozil ko'kaltoshning kim sevining dorug'asi edi yigirmacha qorovulliqqa kelgan kishisini tutib keltirdilar ul mahalda chun qudrati yo'q edi ot va yaroqlari bilan o'q qo'ya berdik ora qo'nib do'kkining kentlaridan cho'toli degan kentini yog'iga tushdik sin suyidan narroq va sen suvning yoqasidan agarcha tinmay chopqin qilur edilar vale ot bo'g'izi va ko'p havid bisyor edi ot qolmas edi sen daryosidan kim pir konu sara boqa chiqaydik ko'k havid ham xud yo'q edi ahyonan ikki uch ko'chda oz avloq havidzor topilur edi ot bo'g'izi xud topilmas edi ushbu yurtlardan cherik elining otlari qola boshladi cho'tolidan o'tib tushgan yurtda uloqsizlikdan mening xirgohim ham qoldi ushbu yurtda oqshom andoq yomg'ir bo'ldikim chodir ichida suv inchka poychadan edi gilemlarni bir yilda yetishtirib baland qilib ustida o'ltirdim bir kecha ushmundoq usrat bilan tong otdi yana ikki ko'chdan so'ng jahongir mirzo kelib qulog'imga dedikim xilvat so'zim bor xilvat qilindi arz qildi kim boqiy chag'oniyoniy manga kelib dedi kim podshohni yetti sakkiz o'n kishi bilan ruxsat berib sin suvini o'tkazib sizni podshoh ko'taraling men aytdim yana kimlar emish bu kengashda kim manga filhol boqibek aytdi o'zgasini bilmadim men dedim yana o'zgalarini dag'i tahqiq qiling g'olibo said husayn akbar va sulton ali chuhra yana ba'zi hisravshohiy bek va bekot yigit yalang ham bor edi tilvoqe jahongir mirzo munda asru ko'p bordi tuxonliqni bajo keltirdi jahongir mirzoning bu ishi mening ul ishimning muqobalasida edikim koh marta ul ham bu badbaxt mardakning ig'vo va ifsodi bida edi u yurtdan ko'chib yana bir yurtga tushganda cherik elidan oti yarar kishini jahongir mirzoga boshlatib ul navohiyda o'ltirur afg'onlarni chopqali yuborildi ushbu yurtlarda cherik elining otlari ko'p qola boshladi kuni bo'lur edi kim 200 ot 300 ot qolur edi o'bdon o'bdon kishilar yayoqladilar shoh mahmud o'g'loqchi kim mening o'bdon ichkilarimdan edi otlari tamom qolib yayoq keldi g'aznig'acha cherik elining otlarga buhol edi uch tur ko'chdan so'ngra jahongir mirzo bir pora afg'onlarni chopib bir pora qo'y keltirdi bir ikki uch ko'chdan so'ng obi istodag'a yetdik g'arib ulug' suv nazarga keldi ul yuzdagi dashtlar xud aslo ko'rinmaydir suv osmon bilan payvast ko'rinadir ul yuzdagi tog'lar va pushtalar netavrkim serobning ul yuzdagi tog' va pushtalar muallaq ko'rinur bu tog'lar va pushtalar ham yer bilan ko'kning orasida muallaq ko'rinadir munda yig'ilur suvlar katta voz vodisining va zurmat julgasining va g'azni rudining qorabog' o'langining bahor yomg'irlarining sellari va yozlar suv ulg'ayganda ziroatdan ortgan suvlari emish obi istodg'a bir quruq yetganda ajab nima mulohaza qildik har zamon bu suv bilan osmonning orasida shafaqdek nima qip qizil ko'rinadir yana bartaraf bo'ladir yovuq yetguncha bu hol edi yovuq yetganda ma'lum bo'ldi kim tog'lon qoz ekandir ne yolg'iz bu qush har qushdin behaddu hasr bu suv yoqasida qalin qushning yumurtqasi suv qirg'og'idan bu qushlarning yumurtqalarini olg'ali kelgan ikki afg'on bizni ko'rgan bilan o'zini suvga soldi bir necha kishi yarim kruhga yovuq borib keltirdilar g'araz kim muncha yo'l kim bordilar suv bir qoida bilan otning qornida edi tuz yer uchun g'olibo suvi chuqur emasdir katta voz dashtining obi istotga kelib rudning yoqasiga kelib tushdik bu rud quruq ruddir munda hargiz suv oqmas necha navbat kun mundun o'tib turbiz. biz hargiz burutda oqar suv ko'rilmabdi bu navbat yoz yog'inlari jihatidan bu rutqa andoq suv kelib turkim aslo guzar topolmadi agarchi xeyli ariz emas vali bisyor amiq edi tamom ot va tevani uzdirib kechildi ba'zi partoldek nimani arg'amchiga bog'lab ul yuzdan tortib oldilar bu suvdan o'tib ko'hnanoniy bilan saradeh bandidan o'tib g'aznaga keldik jahongir mirzo bir ikki kun mehmondorlik qilib boshlar tortib peshkashlar qildi ul yil aksar suvlar ulug' kirib edi andoh kim dehi yaqub suyidan guzar topilmas edi men ko'lda yasatgan kemani keltirib qamariy to'g'risida dehi yaqub suviga solib el kema bilan o'tar erdilar bu jihatdan shijovon ko'talidan o'tib yakroya kelib qamariddin kema bilan suvni kechib zilhijja oyida kobulga keldik said yusufbek bir necha kun burunroq qulunch zahmati bilan tengri rahmatiga boribdir nosir mirzo navkar savdariga viloyatlaridan biror nima tegirib ikki uch kun keyinroqdan kelay deb qo'sh gumbazdan ruxsat tilab qolib edi bizdan ayrilg'ach darai nur eli bir nima sarkashlik qilgan jihatdan cherikini darai nur ustiga yuborur darai nurning qo'rg'onining berkligi va yerlarining sholizor jihatidan bo'rtoqlig'i burun mazkur bo'lib edi bu cherikning sardori fazli cherikni ehtiyot qilmay mundoq yakraha yo'l va bo'rtoq yerda parishon chopqunga qo'yar daray nur kishi chiqib parishon borg'on chopqunchini tebratgan bilan o'zgalar ham tura olmaslar qochadilar bir pora kishini o'ltirib qalin ot va yaroq oldilar ul cherikda kim fazlidek kishi sardor bo'lg'ay holi ushmundoq o'q bo'lg'usidir bu jihatdimmi yo nosir mirzoning ko'nglida egriligi bor edi ul jihatdinmi bizning so'ngimizcha kelmay qoldi yana ayubning o'g'lonlari yusuf va bahlul kim bularcha sharir mufattin va mudammi va mutakabbir kishi bo'lmag'ay edi alingorni yusufqa va alishangni bahlulga berilib edi bular ham viloyatlardan biror nima olib nosir mirzo bilan kelmoqchi edilar chun nosir mirzo kelmadi bular ham kelmadilar bu qish nosir mirzoning hamkosa va hamsuhbati bular edilar bu qish bir qatla borib tarkaloniy afg'onini choparlar yoz bo'lar tamom aytmoqot va tashqi el va ulusning ko'ch va mollari kim ming nahor va lamg'onot kelib edilar ko'chirib surib boron yoqasiga keldi nosir mirzo boron va ul navohiyda ekanda badaxshoniylarning o'zbeklarni o'ldirib o'zbek bilan yakroy bo'lgan xabari keldi tafsili budurkim shayboniyxon qunduzni qandbarbiyga berib o'zi xorazm bordi qanbar badaxshon eliga istimolat berur jihatdan muhammad mahdumiyning mahmud otliq o'g'lini badaxshonga yubordi shoh kim otalari badaxshon shohlarining beklaridan ekandur bosh ko'tarib mahdumiyning o'g'lini yana necha o'zbakni boshini kesdi qal'ai kim burun shoh tevarag'a mashhur ekandur qo'rg'on qilib berkitdi qal'ai zafar otini ul qo'ydi yana muhammad kim xisrafshohning bir qo'rchisi edi ul vaqt hamlangon aning ilkida edi rustog'da shayboniyxonning sadrini bir necha o'zbak bilan o'ltirib hamlangonni mustahkam qildi zubayr rog'iy ham otalari shohlarning beklaridan ekandir rog'da yog'iqdi jahongir turkman kim vali xiravshohning navkari edi bu buzuqlug'da begidan ayrilib bir necha qolg'on qochqon sipohiy va aymoqni yig'ib o'zini berkka tortdi nosir mirzo bu xabarni topib badaxshon havasi bilan bir necha beaql va ko'tah andeshaning angiz va ig'vosidan jami ul yuzdan kelgan tashqi ellarning ko'ch va mollarni ko'chirib surib shibartu va obidara yo'li bilan ul yuzga o'tdi qisravshoh ahmad qosim bilan ajardan qochib xuroson sarikim bordilar yo'lda badiuzamon mirzog'a va zununbekka muloqi bo'lib borchalari borib xirida sulton husayn mirzoga mulozamat qildilar bular kim necha yillar mirzoga yog'iyliklar qilib anvo beadabliklar bulardan zohir bo'lib edi bulardan mirzoni ko'nglida ne dog'lar kim yo'q edi barchalari mening sababimdan mundoq xorliq va zorliqlar bilan borib mirzoni ko'rdilar xisravshohni navkar savdaridan ayirib mundoq zabun qilmasam edi kobulni zunnunning o'g'li muqimdin olmasam edi borib mirzoni ko'rmaklari mumkin emas edi badiuzamon mirzo xud bularning ilgida xamir edi bularning so'zlaridan tajovuz qila olmas edi sulton husayn mirzo boriga ehson maqomida bo'lib yomonliqlarni yuzlariga keltirmay inomlar ham qildi xisravshoh necha mahaldan so'ng o'z viloyatlari sari ruxsat tiladi kim men borsam ul viloyatlarni tamom olurman chun bu kelmagi yaroqsiz va behisob edi ruxsatiga hayal qildilar alar hayal qilgan soyin bu ruxsatni takror qildi chun ibrom ko'p qildi muhammad burunduq tavr javob berdi aytdi kim o'ttiz ming navkaring bilan tamom viloyatlaringni kim ilgingda edi ne qilding kim holo besh yuz kishing bilan o'zbak tasarrufidagi viloyatlarga ne qilg'aysi bir necha nasihatlar qilib ma'qul so'zlar dedilar chun ajali yetib edi ta'sir qilmadi ibrom ko'prak qildi oxir ijozat berdilar uch to'rt yuz kishisi bilan rost dahona hadag'i kirib keldi o'shal fursatda nosir mirzo ul yuzga o'tib edi kelib nosir mirzoni dahona navohisida ko'rdi badaxshon sardorlari nosir mirzoni yolg'iz tilar edilar xisrav shohni tilamas edilar nosir mirzo har necha sa'y qildi xisrav shoh ham anglab ko'histon borurga rozi bo'lmadi xisravshoh xayoli bu edikim mirzoni naqibadek olib yurib viloyatni iliklagay oxir suhbat chiqmay ishkamish navosida yasashib jebalar kiyishib urusha yozib ayrilib nosir mirzo badaxshon sari tortdi xisravshoh bo'lak lang palavandni yig'ib yaxshi yomon mingcha kishisi bilan qunduzni qabavoq doyasi bilan kelib bir ikki yig'och hoji chartoqqa tushdi muhammad shayboniy hokim andijonda sulton ahmad tanbalni olib hisor ustiga mutavajjih bo'lgani bilan urushsiz va taloshsiz viloyatlarni tashlab chiqdilar shayboniyxon hisor keldi hisorda shirim chuhra va bir pora o'bdon yigitlar edi kim beklari viloyatlarini tashlab ketdilar bular hisor qo'rg'onini bermay berkitdilar shayboniyxon hisorning muhosarasini hamza sulton bilan mahdiy sultonga uxta qilib o'zi qunduz kelib inisi mahmud sultonga qunduz viloyatini berib o'zi betavaqquf xorazmga chin so'fini ustiga mutavajjih bo'ldi hanuz samarqandga yetmaydir edi kim inisi mahmud sulton qunduzda o'ldi qunduzni qanbarbiy marvig'i derdi xisravshoh kelgan bahal qunduzda qanbarbiy edi qanbarbiy mutaoqib hamza sultonga va o'zga sultonlarga kishilar choptirib tiladi hamza sulton amu yoqasida saroyga kelib cherigini o'g'lonlari va beklarga boshlatib qunduz yubordi bular yetgan bila o'q chiqdilar urusha ham olmadi tambal mardak qocha ham olmadi o'shal zamon o'q hamza sultonning kishilari tushirdilar xohirzodasi ahmad qosimni shirim cho'hrani yana ba'zi obdon yigitlarni o'ltirdilar qunduzga keltirib xisrav shohning bo'yniga urib boshini xorazmga shayboniyxon qo'shib yubordilar xisrav shoh aytgandek xisrav shoh qunduz navosida kelgan bila mening qoshimdagi navkar savdarining turlari o'zgacharak bo'ldi aksar ko'chib hojarivoj va ul taraflar o'zlarini tortdilar mening qoshimda ko'pragi aning navkar savdari edi mo'g'ullar yaxshi bordilar yakjihatlik maqomida edilar bu xabar kelgan bila o'tqa suv urg'ondek bosila qoldilar